Pênc, Zemanê modernîteya kapîtalîst, Mirov dîroka şaristaniyê weke serdema destpêkê navîn û nû dabeşî sê beşan bike çewt nîne. Zêdetir îxtilaf li ser binavkirina naverokê ne. Ez yeqîn dikim ku naverok û şêweyê vegotinê yê ez di parêznameya xwe de bi kar tînim rohnî dike. Cihê nîqaşê ye ka mirov kapîtalîzmê weke şaristanî bigire dest an na. Di hîmê guftûgokirina min a şaristaniyê de şaristanî yek pare ye û weke çemê sereke yan jî çemê mezin diherike. Li guher ra sêgoşe ya bajar, çîn û dewletê tevdigere. Şêweyê ev sêgoşe digire şêweyê şaristaniyê jî diyar dike. Em şaristaniya Sumer û Misriyan weke şêweyê pêşiyê klasîk, dema Grek, Romen, Îslam û Xristiyantiyê weke dema stewînê, dema şaristaniya Ewropayê jî weke dema ji hevdeketin û kaosê bi nav bikin. Aliyekî din ê divê ez cihê bikim, aliyê şaristaniya demokratîk e. Tevî ku di nava çemê serekeyê şaristaniyê de cih digre jî, mirov nikare weke heman rengî bigire dest û yek bihesibîne. Ji xwe yekparebûna şaristaniyê têra xwe yekparebûneke nakok e. Nakokiya bingehîn di navbera şaristaniya dewletê ya yekdestar û şaristaniya demokratîk a civaka nebûyî dewlet de ye. Nakokiya di navbera şaristaniya dewletdar û şaristaniya demokrasîdar de herî baş em di dema serdema antîk de di navbera du bajarên girek de dibînin, ango bajarê Spartayê yê bi qiraltiyê dihat rêvebirin û bajarê Atînayê yê bi demokrasiyê dihat rêvebirin. Di dema pêşketina şaristaniya Ewropayê de gelek nakokiyên bi vî rengî çêbûn qewimîn. Ji sedsala çardemîn heta nîvê sedsala nozdemîn gelek şerên di navbera dewlet û demokrasiyên bajaran de ya rastî di navbera şaristaniyên demokratîk û dewletan de diqewimin. Yek ji kêmasiyên girîng ê Marksîzmê ew e ku vî şerî di çarçoveyeke teng a çînî de dibîne. Şerê yekser ê çînan analîtîk e. Şerê berçav di nava gewdên civakî de pêk tê, di nava civaka dewletê û civakên demokratîk de diqewime. Encamên nêrîna di çarçoveyeke teng a çînî de tîne ziman. Jixwe di nava çînan de ti carî sînorên mutleq nabe ku bêne danîn û her roj di nava çînan de çûn û hatinek heye ya girîng rewşa wan a çandî û têgehiştinê ye. Çîna şaristaniya xwe nas neke yan jî nikaribe wê pêk bîne jixwe di rewşa tunebûnê de ye. Têkoşîna çînî ya bê şaristanî nabe. Ji ezmûna Sovyetê jî tê zanîn ku têkoşîna çînî ya di nava şaristaniyekê de çiqasî çewtiyeke xeternak e. Ji ber ku nikarîbû qalibên şaristaniya dewleta Ewropayê bişkîne, nikarîbû şaristaniyeke xwesera Sovyetê pêk bîne. Ji ber ku bi giranî qalibên modernîteya kapîtalîst kiribûn esas, di dawiya dawî de nikarîbû ku nebe weke wan û li heman aqûbetê rast neyê. Di dîrokê de gelek rewşên bi vî rengî qewimîne. Eger tu bi sîlehên kesên din şer bikî, tu yê jî bibî mîna wan. Ji ber ku şoreş nikarin şêweyên xwe yên şaristaniyê diyar bikin, rewşên bi vî rengî derdikevin holê. Di çarçoveya vê maneyê de, şaristaniya kapîtalîst têgîneke teng e. Lê mirov şaristaniyek mîna ya Ewropayê ku di nava xwe de gelek hêmanên xurtên demokratîkbûnê dihewîne, mîna ku şaristaniyeke hevpar a du çînan, ango karker û kapîtalîst nîşan bide, ev yekê gelek şaşiyan bigire nava xwe. Li şûna şaristaniyeke bi tenê ya Ewropayê, mirov weke Ewropaya demokratîk û kapîtalîst ji hev cihê bike, dibe ku mirov zêdetir jê hîn bibe. Hewl didin Yekîtiya Ewropayê îro di navbera van her du şaristaniyan de pêştev bin. Ev Ewropaya şaristaniyên lihevkirî ye. Ezmûneke balkêş a hêjayî lêkolînê ye. Di çarmayîna Ewropayê şaristaniya dewletê ya hişk bi rêwresmên gelekî bihêz ên demokratîk bi hêzên gelekî nerm ên mîna hiqûq û mantiqê dixe weznekê û ev yek bi navkirina me ya dema dawiyê ya şaristaniyê re li hev dike. Pirbûna şerên di çar sed salên dawî de îspateke din a avahiya bi krîz e. Ji bo gelek guftûgoyên di derbarê sîstemê de mirov sîstema sovyetê ji weke mînakeke piştrastkirinê dikare qebûl bike. Avahiya Yekîtiya Ewropayê guftûgoyên di derbarê siberoja wê de bi serê xwe bêbiryardariya modernîteyê û rizgarnebûna wê ji krîzê nîşan didin. Şêweyê avahiya yekdestdariya kapîtalîst sedema bingehîn e ku em dibin xwediyê hukmekî bi vî rengî. Çawa ku Marx di Kapîtalî de piştrast kiriye krîz bi sermayeyê ango bi şêweyê avahiya yekdestiyê re têkildar e. Dane heva sermayê û kar bê krîz bi ser nakevin. Çawa ku sermaye wexta karê neke nikare bisekine, her wisa bê krîz jî natepite. Şoreş, demokratîkbûn û mafên mirovan her di rojevê de cih digirin. Ev ne bi tenê ji ber pirsgirêkên hundir in, ya rastî ji ber pêdiviya bi bersiveke ji bo krîzê ye. Ji ber rewşa dinyayê ye nayê bi rêve birine. Di her dem û dewrana xwe de sermaya global dinya rêve nebir, bi dinyayê re şer kir. Ji ber krîza di xwezaya wê de li gelemperiya dinyayê şer belav bûn. Bi derketina şaristaniyê re artêşa profesyonel a pêşî û şer her hebûn. Şaristaniya dewletê ji ber cewherê xwe serwerî civakê nebe, nikare pêş de biçe û mezin bibe. Serwerî jî desthilatdarî ye. Desthilatdarî jî bê serdestî, ew jî bê zor pêk nayê. Ji ber vê Hegel dîrok şibandiye selexaneyekê. Her du şaristaniyên beriya kapîtalîzmê ji aliyê hejmara avahiyên bajar, çîn û dewletê ve cihêne. Bajar biçûk in, çîn bi sînor in, dewlet hindik û piçûk in. Ji lewra şer hindik û demkurt bûn. Lê dîsa jî bi sedema ku şîdet karekterekî avahiya şaristaniyê ye, girîng e. Lê di kapîtalîzmê de bajar, çîn û dewletê bi tevahî civak daqurtandiye û bi vê jî nemaye Hawîrdorê binerd û sererdê jî dadiqurtînin. Rewşên kaotîk hem xwe li civakê û hem jî li hawîrdorê ba didin. Wallerstein dibêje, Kapîtalîzm piştî salên hezar û neh sed û heftê ji ber şêweyê pêkhatinê ketiye krîzê û hukm dike ku ev krîzê bîst û pênc heta pêncî salan dewam bike. Wexta dibêje, encamê bi kalîteya zanist, rêxistin, çalakiyê diyar bibe, beşek ji diyarde û têkiliyan tîne ziman. hê xwe ji têgihiştina buhrana dewrewî ya Marksîst xilas nekiriye. Li gorî min a rast ew e ku mirov tevahiya demên kapîtalîzmê bi buhran bibîne. Di vî beşî de bi kurtayî ez ê hewl bidim demên kapîtalîzmê dabeş bikim, hem şêweyê pêkhatina wê, rewşa wê ya bi krîz, hem jî pirsgirêkên wê yê veguherînê di asta pêşnûmeyê de guftûgo bikim. A. Kapîtalîzma bazirgan a yekdestar. Qada herî kevn a sermayê bazirgan ye. Di dîrokê de li dora sîteya Urûkê di dema çar hezar, sê hezar berî zayînê de mirov dikare behsa serdemeke bazirganiyê bike. Em dizanin ku Asûriyan ji Anatolyayê heta bi Hindistanê koloniyên bazirganiyê ava kirine. Fenîkeyî qewmê pêşî ye ku karîbû kolonîyên bazirganîyê yên pêşî li her devera Derya Spî ava bike. Di dema Împaratorîya Persan de ji alîyê bazirganîyê ve berfirehbûn û ewlekarî di çarçoveya globalbûna herî berfireh de ye. Di şaristanîya Greko-Romen de bazirganîyê bi tevahî bandora xwe dewam kiriye. Bêyî bazirganîyê li ser pîyan mayîna bajarên mezin zehmet e. Bajarê mezin tê maneya bazirganiya mezin. Şaristaniya Îslamê ya li Rojhilata Naverast hêzeke mezin a global e li ser rêya ber bi bazirganiya Rojava ve diçe qonaxa dawî ya herî mezin e. Tevahiya rêwresmên ji bo bazirganiyê hewce ne mîna ku temam bûne. Hêmanên mîna pere, krêdî, banke, senet, bazar û çûn û hatinê di şaristaniya Îslamê de weke argumanên kevn û nû bûne sektoreke herî zêde giraniya wan heye. Bajarên bazirganiyê yên Îtalyayê ya esas rêwresma bazirganiya Îslam û Bîzansê wergirtine. Di sedsala sêzdemîn de serdestiya di bazirganiyê de bi destê Îtalyayê derbasî parzemîna Ewropayê bû. Bajarên bazirganiyê yên Îtalyayê di salên navbera sedsala sêzdemîn û şazdemîn de serdestiya xwe ya di bazirganiyê de dewam kirin. Ji sedsala şazdemîn û pê ve serdestî ket destê bajarên yekdestar ên Hollanda û Îngilistanê. Serketina bazirganiya kapîtalîzmê bi giranî ji vê sedsalê pê ve bi destê paytextên van welatan London û Amsterdamê pêk hatiye. Di ser Atlantîkê û pozê hêviyê re keşa Emerîkayê û Başûr Rojhilatê Asyayê û tevlîbûna wan a nava rêyên bazirganiyê yek ji şoreşên herî mezin ên bazirganiyê ye. Bi van rêyên nû re rêyên bazirganiyê yên Rojhilata Naverast ên weke rêwresmekê ji Rojhilat heta Rojava û ji Bakur heta Bajûr dirêj dibûn û serdestiya wê li ser hebû ji sedsala şazdemîn û pêve derb xwar û qîmeta wê ya berê nema. Şaristaniya Rojhilata Naverast ji sedsala şazdan ve her tim bi paş ket û têkiliya vê ji nêz ve bi van rêyên nû re heye. Bi şoreşa endustriyê re der ba herî stratejîk xwar û heta roja me ya îro careke din hêz û taqeta wê nebû bi ser xwe vebê. Daneheva pêşî ya sermaya herî mezin a Ewropayê di sedsalên pazdemîn û hîşdemîn de bi roleke sereke radibe. Ji sedsala dehemîn pê ve pîşekariya bajêr mezin bû û hegemonya xwe ya pêşî li ser cotkariyê çêkir. Tevgera pîşesaziyê cara pêşî bi awayekî cidî weke manîfakturê bû yekdestar û belav bû, têkiliya vê mezinbûna wê ya hecmî ji nêz ve têkiliya xwe bi hegemonyadariya yekdesa bazirganiyê re heye. Di dema xwe de şîrketên herî mezin ên bazirganiyê yên Hollanda û Ingilistanê, kompanyayan Rojhilat û Rojavayê Hindê pozîsyona xwe ya pêşeng demeke dirênj dewam kirin. Amûrên bi tesîr ên sermayê weke banka, sened, krêdî, kaxiz, pere, muhasebe û fuarvanî di vê demê de bi awayekî xurt bi sazî dibin. Di vê demê de em careke din dibînin ku di nava yekdestariyên bazirganiya taybet û yekdestariya dewletê de yekîtiyeke ba di ber re ne çi heye. Ya rastî mimkun nine mirov bêyî dewletê behsa yekdestî, ne xasim jî bi serê xwe behsa yekdestariya bazirganiyê bike. Ji serdema destpêk ya bazirganiyê heta serdema bazirganiya Ewropayê yekdestariya dewletê her dim pêşeng bû. Ji bilî dewletê lîberalîzm dereweke mezin e. Maneya bingehîn a lîberalîzmê ew e ku dewletê bi temamî bixe xizmeta yekdestariyê ekonomîk û bi vî awayî dewleta siyasî bike dewleta ekonomîk. Lîberalîzma bê dewlet mîna baxçeyê bêxwedî ye. Di vê demê de giraniya bazirganî ye li ser dewletê bi gotinekê hînê rasttir e, têkiliyên wê bi yekdestsariya bazirganiyê re bi roleke sereke radibin. Ji ber vê sedemê ji vê dema navbera sed salên pazdemîn û hîjdemîn re dema merkantalîst tê gotin. Ya rastî dewlet biseya bazirganiyê bi ser xwe ve tê û sedema vê jî ew e ku pê butçeya xwe zêde dike. Mirov dikare ji vê re miletgiriya bazirganiyê jî bibêje. Jiya digre zêdetir difiroşe û bi vê rêyê dibe dewleta herî serdest. Dewleta netewî weke dema mezinbûna monarşiyê jî tê zanîn. Di warê civakî de arîstokrasî dest davêje bazirganiyê û arîstokratbûyîna bazirgan bi vê rêyê di zik hev de çêdibe, burjuwazî weke Çîna modern a nû di vê serdemê de dibe xwediyê rêwresmekê. Em ji îdeolojiya burjûayê bigirin heta şêwazê jiyana wê, ji têgihiştina wê ya modeyê heta mîmariya bajêr di gelek waran de reformên bi kok têne kirin. Reformasyon û rohnîbûn di vê serdemê de bûne. Lê mirov dema reformasyon û rohnibûnê weke tevgerên burjûaziyê bifikire, mirovê gelekî bixape. Reformasyon di cewherê xwe de neteweyîkirina dîn e, Ango şaxberdana neteweyî ye. Têkiliyeke wê ya xwedizpêre sedeman bi burjwazîye re nîne. Armanca wê ew e ku dogmayên di fikra dînî de yên dema xwe temam kirî di nava şertên nû yên demê de nû bike. Tevgereke ku dîn li gorî demê bi rêk û pêk dike, ew jî parçeyekî şoreşa fikrê ye. Rohnîbûn şoreşeke fikrê ya berfirehtir e. Paradîgmayên fikrê yên berê bi giranî li dawiyê têne hiştin û paradîgmayên nû mohra xwe li demê dixin. Şêwazên fikrê ji her alî ve bi nû ve dibin. Du qadên girîng bi şoreşa zanist û felsefeyê ve têkildar in. Rasthatina li serdema bazirganiyê xwe bere lê ji ber karekterê çînî yê burjuwaziyê mirov dibîne xwedî lê derdikeve û dike malê xwe. Her du qadan jî ji xwe re dike sermaya entelektuel. Girîngiyeke mezin a vê tevgera wê heye. Di berdêlê de navnîşaneke çînî ya rewa bi dest dixe. Karektera yekdestdaran a Kurtêlxur piştguh hatiye kirin, di vê de herî kêm bi qasî arîstokrasî û mutluqiyetê rola fikirdarên rohnîbûnê jî heye. Ji ber ku burjuwazî çîneke nû ye pêk tê, zêde li ser encamên wê rê li ber veke nefikirîne. Ji lewra jî bi tevahî kêmasî û neyînî kirine malê çînên berê. Karaktera Çîna Navîn mohra xwe li serdemê dixe û di vê de burjûwazî bi rola sereke radibe. Burjûwazî ji aliyê îdeolojîk ve destekê di miletgiriyê û vê jî ji bo li ser bazara neteweyî bibe yekdestar dike. Ji bo reqîbên xwe tasfiye bike miletgirî bi roleke bi tesîr rabûye. Ji bo xwediyên sermayê yên ji milliyet û neteweyên din li derve bihêle bûye hîmê her cure dijminatiya nijadperestî, neteweyî û dînî. Miletgiriyên beramberî hevdu sor kirine. Li gelemperiya dinyayê li dijî cihûtiyê hisên nefretê bi vê sedemê zêde bûne. Cihû êdî di rewşeke welê de ne, li pêşiya xirabî û armancên neteweyî êdî astengeke cidî ne. Cihûyan li dijî vê bi şêweyekî parastina neteweyî û xurtkirina dostaniyê ji bo dijminên xwe tasfiye bikin rêxistiniya masontiyê çêkirin. Her çend koka vê rêxistiniyê bigihîje serdema navîn jî rola wê ya esasî di vê demê de girîng bûye. Di nava gelek tevgerên serhildêr de para wê çêbûye. Miletgiriya Cihûtiyê rê li siyonîzmê vekiriye. Têkiliya bazirganî û kolonyalîzmê mirov dikare bi serdema derketinê bi hev re deyne û pêşketina wê ya piştre wexta mirov li ber çav digire diviyabû di dema merkantilîzmê de bi şêweyê çipkirinê pêş biketa. Kolonyalîzma vê demê weke mîtîngeriyê derdikeve pêşiya me. Du par zemînên di dîrokê de hîç kolonî nas nekirine, Emerîka û Awustralya û bi hezaran girav di vê demê de mîtîngeriyê nas dikin. Bi tevahî parzemînên berê yên dinyayê di serî de Efrîka û Asya ji bo ku her yekê ji wan veguherînin parzemînên mîtînkariyê hema bêje jinû ve keşif kirin. Bi vê armancê xebatên mîra oryantalîzm û antropolojiyê dest pê kirin. Mirov dikare vê weke mînakeke baş ji bo têkiliyên di navbera civaka nû û zanistê de bihesibîne. Teoriyên di derbarê nijada jor de derfetên pêşketinê di vê demê de bi dest xistine. Xwestine darwînîzmê li ser civakê biceribînin. Xebatên dîrok û cografyayê bi paradîgmaya nû bi dest xistine û ev yek jî di çarçoya heman armancan de hatiye kirin. Ev xebatên keşrê mîna dinyayê li kapîtalîzmê vekin hatine kirin. Kolonîtî yan jî mîtîngertiya encamên wê yê hînî sîstematîk hene ya esas polîtîkayên belavbûnê yên yekdestarên bazirganiyê ne. Ango şêweyên hînê modern ên talanê ne. Kapîtalîzma bazirganiyê ya Ewropayê bi giranî li ser hîmê talana mêtînkariyê pêk hatiye. Wexta ku zîv û zêrên Amerîkayê dihatin talankirin, berhemên tevnê yên erzan bi buhayên nehatiye dîtin bûne amûrên girîng ên vê talanê. Ne bi tenê pêkhatina buhayên bêtewazûn, bazirganiyê gelek demên buha yekalî hatiye destnîşankirin jî dîtine. Kolonîtî ji aliyê yekdestarên bazirganiyê ve di empozekirina buhayan de û di bidestxistina kareke zêde de bi rola sereke rabûye. Ji xwe dihîmê kara bazirganan de ev rastî hene, yan newekheviyên buha yên di navbera bazaran de bi kar tînin yan jî bi rêbazên cûr bi cûr ên mîna hilanîn û kêmkirina mal bi xwe vê newekheviya buha çêdikin. Fernand Brudel dibêje, di pêkhatina kapîtalîzmê de roleke diyarker a tevgerên spekûlatîf ên bazirganiya mezin heye, Diyar dike ku li bazarê tu rola bihevguhertina ji rêzê nîne û ev xebatên ekonomîk ên normal in. Ekonomiyê bi pêşketina bihevguhertinê dide destpêkirin. Hilberandina malê bi armanca bikaranînê ekonomî nayê hesibandin. Kengî tê ber pêvajoya bihevguhertinê êdî ekonomiyê destpêkiriye. Li vê qadê kara bê kirin tine ye. Di hevguhertinê de mirov dikare behsa kara aliyan bike. Li vir spekulasyon tune ye, ya rastî spekulasyon li qadên mezin ên bazirganiyê ne. Ji xwe weke mala kapîtalîzmê tê binavkirin. Cudahiya di nava buhayan de bi lîstina bi buhayan tê çêkirin. Ji lewra ekonomî nayê hesibandin û weke tiştekî ji derve hatibe ferzkirin, pir eşkere deşîfrekirina wê tê xwestin. Ji vir û pê ve jî pir zêde nayê binavkirin û ev jî weke kêmasiyeke mezin bi mirov re pirsan çêdike. Haya Fernand Brudel ji cudahiya di navbera dewlet û desthilatdariyê de heye. Bi qasî Marx nebe jî, ango fonksiyona dewlet û desthilatdariyê bêqîmet nîşan nede jî, nikare diyar bike ku çiqasî bi tesîr e. Di marksîzmê de wexta dewlet weke ekonomiya zêde û mezin tê binavkirin, caran zêdetir nêzî rastiyê ye. Lê ev destnîşankirineke giştî ya neberçav e. Ya rastî dewlet û desthilatdarî ekonomiya neekonomî ne. Ango ekonomiyê weke qadeke lê berhemê zêde û nirx têne vedizîn dibîne û li vê qadê yekdestdariya xwe datîne. Di çarçoya vê maneyê de qada di ser ekonomiyê re ye. gelekî têkildar e. Bi tevahî mekanîzmayên wê ji bo bi rêbazên cûr bi cûr bi destxistina berhemê zêde û nirxan e. Cotkarî, bazirganî û pîşeşsazî di serê wan qadan de tên ku yekdestariya xwe lê datîne. Di serê rêbazan de jî bajgirtin tê. Mînak bajên ne yekser têne girtin, weke yekdestariya bazirganiyê têkiliya dewletê ya dikeve nava tevgerê ye. Di vir de dewlet bi temamî bazirganek e. Li vir ji gotina ekonomiya gelekî zêde û mezin wêdetir yekser bazirganek e. Para van bajan weke tê zanîn ew par e ku ji nîvê hatina wê dibihre. Dewlet her wiha gundikên cotkarî û heywanxwedîkirinê, bazarên cotkaran û buhayên berhemên wan destnîşan dike, ji lewra dewlet bi temamî yekdestariyeke ekonomîk e. Di lîteratura ekonomiya Ewropayê de têkiliya ekonomiyê ya dewlet û desthilatdariyê timî şîlo tê hiştin. Hem sosyalîst hem jî lîberal tevî ku bi di hezaran cild pirtûk nivîsîne jî hînê di wê rewşê de nînin ku vê qadê rohnî bikin. Marx dest naavêt vê qadê yan jî temenê wî têrê nekir ji bo li ser vê qadê raweste. Lê destneavêtina wî ya vê qadê kêmasiyeke mezin e. Di vê alozî û tevlîheviyê de Para vê kêmasiyê mezin e. Em divê li xwe mikur bên ku di xwegihandina serketinê ya serdema bazirganiyê ya navbera sedsalên pazdemîn û hîjdemîn de rola bingehîn a mekanîzmayên li dervê ekonomiyê bû. Baş e wê wextê ekonomî nîne çi ye? Bi giştî ji bilî desthilatdariyê bi taybetî jî dewlet weke îfadeya wê ya hiqûqî bêîmkan nebe jî zehmet e ku hêzek vê qadê li gorî dilê xwe bi kar bîne. Belkî jî mirov dikare behsa klîkên hêzê yên yekdestar ên cûr bi cûr bike. Lê di encamê de ev hêz jî neçar in bi desthilatdariyê yan jî bi dewletê re ya îfadeya berçav a desthilatdariyê ye têkildar bin. Carnan mirov dikarin ji vê qadê re bibêjin qadeke pereyî ye. Pere êdî ji amûrekî bi hevguhertinê yê nirxê derketiye ya rastî herî kêm bi qasî şûr dikare bi rola hêzê rabe. Napolyon bê sedim di warê artêşê de negotiye pere, pere, pere. Lê ev kîjan pere ye? Ev ew pere ye ku bûye amûrê bihevguhertina nirxê nîne. Ev ew pere ye ku ekonomî nîne. Ev pereyê bazirganiya mezin e, pereyê amûrê spekulasyonê ye. Pere di van qadan de bi temamî fermandar e, rêveber e. Burjwazî ji ber ku li vê nuqteyê baş serwext bûye, roleke girîng dide pere. Ji bo pere bibe fermandarê dewamî yê hêza civakê, kirine ku civak bi kê re selexanevan hatibe parçe parçe kirin. Civak û heta dewlet xistine halekî ku bê pereyan nikarin bijîn, nikarin dewam bikin. Anîna civak û dewletê ya vê qonaxê belkî jî şoreşa rastî ya burjwazîyê ye. Dewlet û civaka hewceyî pereyan tê wê maneyê ku êdî ketine bin fermana burjwaziyê. Ji vê rewşê re ku mirov dikare bêje şoreşa pereyan jî di dîrokê de cara pêşî di vê dema Ewropayê de pêk hatiye. Mînak êdî hewce nake ku karkerek weke kole û serfekî bê girêdan. Ji xwe wexta yewmiya xwe negire wê birçî bimîne. Birçîbûn wê wî mehkûmî pereyan bike. Karker xistine rewşekê ku ji bilî teslîmbûna pereyan ti çareya wî nîne. Ji lewra ji bo peydakirin û rêvebirina karkeran hewce nabînin weke xwediyên berê yên feodal û koledariya klasîk tevbigerin. Ji xwe bi vî awayî hem mesref zêde diçe hem jî zêde berpirsiyariyê dixwaze. Kapîtalîst jî hêza pere nîşan dide û bi vî awayî çawa dixwaze karkeran bi dest dixe û bi kar tîne. Di mijara emtiyayê de jî mirov dikare xusûsên bi heman rengî diyar bike. Emtiya weke mal kirine ku bê pere nikare tevbigere. Her cure tevgera emtiyayê têkildarî pere ye. Hilberandin, barkirin û bikaranîna emtiyayê bê pere mimkun nîne. Ev jî şoreşeke mezin a kapîtalîzmê ye. Ango ekonomîyê dixe bin fermandariya mutleq a pere. Ekonomî êdî di destê pere de mîna lîstokekê ye. Di ti serdemê de ekonomî ev çend bi pere ve nehatiye girêdan. Li vir pere bi temamî mîna dewletekê ye. Ne bi tenê mîna wê, dewlet bi xwe ye û heta dewlet jî bi vî awayî bi pereyan girêdayî ye. Dewleta bê pere karkerê bi pere xistiye rewşa mal û emtiyayê. Nakok xuya bike jî dewleta dewletê ya rastî pere ye. Anîna dewletê ya vê rewşê vedîtineke sedsala şazdemîn a Hollanda û Îngilistanê ye. Dewleta bihêz hatiye afirandin, lê ev dewlet e ku bi pereyan ve hatiye girêdan. Dîroknas dibêjin, Fransa ji ber ku di vî warî de bi ser neketiye li hemberî Îngilistan û Hollandayê di şerê hegemonyayê de têk çûye. Di mijara pere de em hinekî din li ser serdema fînansê guftûgo bikin, em ê pê bêtir ber xwe bibînin. Di pêşketina şaristaniya navbera sedsalên pazdemîn û hîjdemîn de burjuwaziya bazirgan weke aktorê herî girîng derdikeve holê û mirov dikare bandora wê li ser tevahiya civakê bi firehî guftûgo bike. Xisletên civaka bazirgan têne zanîn, weke kesên zêde pere û faîzxwir, tefekar û banker bi awayekî gelekî neyînî di bîra civakê de cih girtiye. Van kesan derba herî xedar li exlaqê xistine û di serî de wêje, di van sed salan de huner herî zêde li ser vê mijarê sekinî. Mîna vîrusek ketibe civakê. Her wê dike ritîne. Ji asta dejenerebûna giştî ya civakê berpirsyar tê dîtin. Têkiliyên berê yên germ û însanî li ser rûyê pere dicemidînin. Yên pereyên wan tune bin di şerê ji bo jiyanê de têk şûne. Her wiha ji bo xwe mezin nîşan bide, mîna berê hewcedarî bi textên zêr, sêniyên zîv, qesrên neqişandî, îhtîşam, nîşandana hêza xwe, kincên rengîn û sofreyên lûks nîne. Bila bi tenê cihekî te yê tu tê de pereyan hilînî hebe bes e. Êdî yê herî mezin tu yî. Hatina vê astê pêşketina mirovatiyê nîne, navê wê serdema nû be jî tiştekî nû pêşkêş nake. Eger bibe nebe, bi tenê dibe bibe destpêka krîza şaristaniyê. Ji bo kesekî hurmeta xwe ya li hemberî civakê heyî ji vê rewşê xirabtir rewşeke krîtîk û biçûk bixîne tine ye. Sermaya bazirganiyê di vê demê de ji bo qadên din zêde xwediyeyî xweste xuya nake. Rêjeya kara wan têra wan nake. Ti qadeke din nikare bi kara bazirganiya mezin re serî bikişîne. Cotkarî û manîfaktur kengî nêzî kara bazirganiya mezin karê dikin, dibin ji wan sektorên hînî bi wan re mijûl dibin. Ango derfeteke bi sînor a pêşketinê dibînin. Ji aliyê dîroka siyasî ve dema em behsa wê dikin gelekî tevlîhev û aloz derbas bûye. Ji bo bibin dewama Împaratoriya Mezin a Romayê, Spanya, Fransa û Awusturya pir dijwar xwe li hev radikşînin û ji ber ku meylên wan ên şêweyê împaratoriyên berê hene wê nikaribin xwe ji têkçûnê xilas bikin. Di vê de têkiliya pere dewletê bi roleke girîng rabûye. Li pey hev a Hollanda û Îngilstan gihandiye hêza hegemonyayê, hêza fermandar a pereyê bazirganiya mezine. Wexta ku dewleta xwe bi krêdiyên bazirganan bihêz kirin, bi xwe jî weke bazirganan tevgerandine. Dewlet û siyaseteke di warê karê de gav avêtiye heye. Hêza Fermandar a Pere ne Xasim di avakirina artêşa deryayî û artêşên nû de îspat kirine. Di ekonomiya wan de serketina kapîtalîzmê hilberandina erzan e. Hilberandina erzan tê maneya serdestiya bazirganiyê. Bi vê jî reqîbên xwe ango dewleta bixwazin di qada navnetewî de têk dibin. Ji xwe bi piranî jî di qada eskerî de têk çûne. Hollanda û Îngilistanê bi şoreşên komplowarî destwerdane û vê yekê jî serdestiya wan a siyasî piştrast kiriye. Serdestiya xwe bi mitingehên berê yên Spanî û Portekîzî yên destguherandin piştrast kirin û li Asya û Afrîkayê jî bi destguhertinên bi heman rengî serdestiya wan a di bazirganiyê de li pey hev hatiye. bi îtîfaqên li parzemîn Ewrûpayê Fransî bêtesîr kirin, xwesteka Awûsturyayê ji bo avakirina împaratoriya Elman şikandin û zanîn ku çawa bixwazin çartiya Rûs bi kar bînin. Ji împaratoriyên bihêz ên wê demê Împaratoriya Osmanî xistin pêvajoya nîvmitingehbûnê. Li hemberî şêweyê dewlet û hilberandina kapîtalîst serdema Osmaniyan weke xanedanên din derbas bû. Aqûbeta li benda împaratoriyên Çîn û Hindê jî mitîngeh û nîvmitîngehbûn bû. Pêvajoya tasfîyebûna şaristaniyên berê bi lez di rojeva dîrokê de bû. Tevî ku baş nedihat zanîn ya nû çi ye jî li ser navê pêşketinê her tişt bû. Mîna di her dînê nû de girêdan bi îmanê bû. Dînê xwe bazirganî, xwedayê xwe jî pere bû. Bi serdema îndustriyalîzmê û şoreşa pîşesaziyê. Bi piranî pêvajoya endustriyê û şoreşa pîşesaziyê wek hev tên dîtin. Lê tevahiya dîrokê endustrî her hebû û heta verotina kevirê pêşî jî endustrî yan jî pîşesazî ye. Keşa cotkariyê di qada xwe de şoreşeke pîşesaziyê ye. Zeneatkarî pîşesaziyek e, Di derbarê hilberînê de vedîtina her amûr, agahî û rêbazê di pîşesaziyê de pêşketineke ye. Bi tenê cinsê mirov ji bo têrxwarin, cilûberg û vehewînê, hilberandinê bi amûran pêk tîne. Pîşesazî, ango bi amûran hilberandin xweserî mirov e. Di dawiya sedsala hejdemîn de li welatê hegemonîk ê Ewropayê, Îngilistanê diyardeyek pêk hat. Ya rastî ji vê diyardeyê re pêşengî dihat kirin. Ev diyarde xelekeke girîng a nûbûnan e ku demeke dirêj dewam dikin. Gerandina çerxa makîneyan bi enerjiya, bi hilm û dûkelê îfadeyeke sembolîk e. Naxwe hêza makîne û hilmê ji mêj ve dihat zanîn, dihat bikaranîn. Li Hollanda û Ingilistanê pêşengiya di warê manîfaktur û cotkariyê de berê hatibû bi destxistin. Hilberandina herî erzan û girseyî dihat kirin. Ev jî şoreşa pîşesaziyê dihat hesibandin. Di serî de Fransa û Îtalya di îndustriyê de ne kêm bûn. Erzantî û girseyetî avantajek bû. Di bingehê hegemonyadariyê de ev diyar de heye. Girîngiya pîşesaziyê ku sed sala nozdemîn de gava mezin avêt, kar bû. Ango ji bo sermaye bi dest bixe û karê bike, li rêza pêş cih girt. Bûyera jê re şoreş hat gotin jî ew bû ku li gorî kara ji bazirganî û cotkariyê dihat, kara ji hilberandina pîşesaziyê hat bi lez mezin bû. Di dîrokê de hilberandina di warê pîşesaziyê de cara yekemîn pêşengî bi dest dixist. Di cewherê şoreşê de ev diyar de heye, Li gorî rêwresmê cotkarî û dezgevanî qadên hilberandinê bûn. Bazirganî li ser hilberandina zêde ya van her du qadan bi şêweyê kirîn û firotina metayê dihat kirin. Tevgera jê re ekonomî jî dihat gotin di cewherê xwe de ev bû. Eger em bi tenê ji aliyê hilberandinê ve binêrin em nikarin zêde tiştekî şoreşa pîşesaziyê fêm bikin. Çi ji aliyê cûrbicûriyê ve çi jî ji aliyê piraniyê ve Em bi diyardeya hilberandinê re rû bi rû dibin û heta ku mirov dikare bibêje, mirovatiyê şoreşa cotkariyê mezintir şoreş nedît, ji aliyê dem û girîngiyê ve tu şoreş negê şoreşa cotkariyê. Ji lewra girîngiya şoreşa pîşesaziyê di tiştekî din de ye. Ne di tiştekî de di gelek tiştan de ye. Yek, di dîrokê de cara pêşî hilberandina bajaran riya gundan dibihre. Pîşekarê hezarsalan weke hilberînerekî bi koka xwe bajarî temî weke alîkarê hilberînerê gundan bû. Bi gundan ve girêdayî bû. Ew nebûya jî gundan dikarîbû xwe dewam bikira. Şoreşa pîşesaziyê ya sedsala nozdemîn piştî hezarê salan rêveçûna pêvajoyê berevajî kir. Eger em sedsalên pazdemîn, nozdemîn di weznekê de bihesibînin, sedsala nozdemîn ev wezn bi temamî li aliyê pîşesaziyê giran kiriye. Ev rewş nû ye û wê gelek encamên girîng bi xwe re bîne. Du du. Nûbûneke hînê girîngtir di qada civakî de ye. Civaka bajêr dikeve pêşiya civaka gundan. Civakên bajaran berê bi awayekî besît bi ser civaka gundan ve bûn, lê şoreşa pîşesaziyê hêza civaka bajêr bi awayekî nedîtî zêde kiriye. Civaka gundan êdî bi tevahî avahiyên xwe yên jor û jêr diket bin hukmê civaka bajêr. Mîna ku şêweyekî diyalektîka mêtîngehî di navbera gund û bajêr de çêdibû. Civaka bajêr dest pê kiriye êdî civaka gund dike mêtingeh. Ji qada îdeolojîk bigirin heta qada amûrên hilberandinê, ji ehlaqê wê bigirin heta bi qada hunerê bajar gund bi awayekî eşkere ji xwe re dike mêtingeh. Şoreşa zîhniyetê bi lez rê li serdestiya bajêr a li ser gund vedikir. Sisê. Ji aliyê çînî ve jî mirov dikare behsa veguherînên dîrokî bike. Bi şoreşa pîşesaziyê re burjûazî tê astekê ku serdestiya xwe ya li hemberî tevahiya çîn û tebeqeyan îlan dike. Burjûaziyê çîna karker jî kir yêdeka xwe û li hemberî dema feodal û beşên ji pîşekariyê mayî weke xwediyê paradîgmayê yê dizane modern bi jî xwediyê bi tenê yê rastiyan û yê herî pêşketî bû bi mîtolojî, dîn, felsefe û zanista xwe ew civak, netewe û dîrok bi xwe bû. Yên din ji xwe bûn mazî û yên mayî jî weke nirxên divê li muzeyan bimînin bûn. Çar. Zanist cara pêşî bi şoreşa pîşesaziyê re bi plan beşdarî hilberandinê dibe. Teknîkên zanist û hilberandinê berê bi awayekî cihê her yek di cohoka xwe de diherikî pêş diket. Bi şoreşa pîşesaziyê re cara pêşî dest dan hev du. Zanist êdî ne armanc bû, ketibû rewşa amûrekî. Kengî zanist kirin amûr hingî bi awayekî cidî ketin û serberjêrçûna civakê jî pê re dest pê kir. Pênc. Kara ji pîşesaziyê ji rêjeya kara qadên din gelekî bihurî. Aktorên nû yên civakê pîşekar bûn. Pîşesazî di her qadê de dihat maneya serketina stratejîk û yê ev sîleh di destê xwe digirt, pişta wî nedihat erdê. Bazirganî jî serdestiya xwe ji dest dabû. Cotkar jî êdî ketibûn rewşa rênjberan. Şeş, Encamên şoreşa pîşesaziyê hînê girîngtir bûn. Ji aliyekî ve rê li dewleta neteweye ve kir, li aliyê din jî ber bi derve jî çûna ber bi emperyalîzmê ve dest pê kir. Li gorî mitîngeriyê li ser rûyê dinyayê meşeke bêhtir sîstemkirî heye. Welat an jî welatên pîşesaz ên bi rola kilît radibin êdî wê duyemîn pêngava mezin a global li ser dinyayê ferz bikin. Mêtingerî ku pêngava yekemîn bû Tevî ku bi zehmetiyan re rû bi rû bûbû jî rêbazeke berhemdar a serdestiyê nebû. Mîtîngerî bi îxraca sermayeyê bi hevkarên xwecihî dihat teqwîyekirin. Emperyalîzma kapîtalîzmê li ser hîmê şoreja pîşesaziyê xwedî îmkan xuya dikir. Çawa ku tê dîtin, encamên şoreşa pîşesaziyê gelekî berfireh bûn. Encamên siyasî û civakî yên şoreşê herî kêm bi qasî encamê wê yên ekonomîk bi tesîr bûn. Ya serketina şaristaniya Ewropayê vebirî kir pêngavên pîşesaziyê di ser sala nozdemîn de bûn. Di girtina dest a şoreşa îndustriyê de rexnekirina hin têgihiştinan girîng e. Ya pêşî ew e ku şoreşa endustriyê bi kapîtalîzmê re yek tê dîtin. Mîna ku îndustrî yekser weke encameke kapîtalîzmê tê fêmkirin, Divê mirov vê têgihiştinê bişkîne. Weke Rönesans, Reformasyon û Rohnîbûnê, şoreşa endustriyê jî pêvajoyeke xwe ya xweser a dîrokî û civakî heye. Ango encameke ketî ser hev a civakî dîrokî ye. Bi giştî yekdestariya dewletê, bi taybetî jî yekdestarên kapîtalîst ew sazî ne ku timî hûr û kûr li ser nirx û berhemên zêde radiwestin. Li çi deverê dane heveke zêde hebe, mîna qirakên beratayan yekser bêhna wê dikin û li ser dipiçikin. Di vê mijarê bêvla wan gelekî nazik e û baş bêhnê dike. Ne mimkun bû ku nehatane dîtin çawa enerjî û makîne xwe bi xwe dixebitin û di warê hilberandinê de rê li çavkaniyeke mezin a karê vedikin. Di mijara pîşesaziyê de ya sermaye kir ew bû ku ev her du diyarde bi qadên berhemdar ên karê ve girê da. Enerjî cara pêşî bû ku ji hêza milan rizgar dibû. Makîne têra xwe teşîzkirî bûn ku bi rola milan rabin. Di warê çavkaniyên enerjiyên nû de ji bilî hilmê ji komir, petrol, elektrîk û avê jî enerjî hat bi dest xistin û ev yek şoreşeke rastî bû. Kengî sîstema makîneyan a xwe bi xwe dixebite bi cureyên nû yên enerjiyê re gihişt hev, êdî hilberandin mîna goleke biteqe zêde bû. Ev şêweyên makîne û enerjiyê yên heta roja me îro tevî bi milyonan celebên xwe, civakê û xwezayê hê jî bi lezeke mirov tê dernaxe wê heta bi ku biçe bi giranî bandorên neçê dike, ji hev dixe deh parçekirin û belavkirin. Sermayeyê ev yek weke firsendeke mezin a dîrokî nirxand û şêweyên mezin ên nedîtî yên desthilatdariyê li ser civakê û xwezayê gerandin û pêk tîne. Civak û xweza bi êrîşên nedîtî yên sermaye re rû bi rû ne. Parastina civak û xwezayê ji çînayetî û têkoşîneke civakî wêdetir veguheriye pirsgirêkeke ontolojîk ango pirsgirêkeke man û hebûnê. Em bi çend mînakên bûyeran dikarin vê feraziya xwe berçav bikin. A. Bajar bi kansêr dibin, gund hildiweşin. Dualîteyên civak û xwezayê hem di nava xwe de hem jî di navbera xwe de ji şêweyekî jiyanê têne derxistin. Em bi bûyereke welê re rû bi rû dibin ku civaka nexweşketî û xwezaya ekolojîk êdî nabe ku dewam bikin. Ji şêweyekî hebûnê ango ontolojîk ê mirov tê de dijîn wêdetir, civakê vediguherînin parçeyekî dezgeha makîneya sîstema tehekum û mitingeriyê. Bi şêwazekî ku di ti dema şaristaniyê de nehatiye dîtin, ferd, civak û xweza berdan hevdu, xwezaya tê de wezna di navbera ekolojî û ferdiyetê de xira bûye, weke tesîra êrîşên dijber ji civak û ekolojiya hawîrdorê tolê hiltîne. Ji aliyê bijîşkî ve bi sedan mînakan piştrast bûye ku kansêra ferdî bi koka xwe bûyereke civakî ye. Em di vî warî de dikarin behsa cixarê bikin. Civak bi kansêrê diteamije û yek ji sedemên bingehîn ê kanserê cixarekêş ye. Modernîte cixare kişandinê sor dike û sektora tûtinê yek ji çavkaniya karê ya kapîtalîzmê ye. Em wexta vê li ber çav bigirin, em dikarin behsa kanserbûna civakê bikin û wê bê fêm kirin ku ev têgîndanîneke rast e. Êdî kirine ku civak çarçoveyeke jiyanê nebe. Gefa herî mezin a endustriyalîzmê, ango endustriyalîzma bi tenê ji bo karê tev digere, gihîştiye asta dijberiya civakê bike. Yek ji mijarên Marksîzm tê de kêm maye ev mijar e. Ji ber şêweyê pêkhatina wê ya pozivîst, civaka endustriyê weke diyardeyeke îdeal nîşan dide û bêyî îtîraz bike, qebûl dike û heta dixe şûna xwedê. Ji ber ku wer dihesibîne, çîna karker bêyî wê nabe û nikare bibe. Di cewherê teoriya wê de ev heye. Rexneyeke biçûk li endustriyê nake, li hemberî vê tevna fabrîke û makîneyan bê sînor mezin dike. Mirov bi hêsayî dikare bibêje, di avakirina dînê bi navê endustriyalîzmê de para marksîstan jî herî kêm bi qasî ya kapîtalîstan heye. Endustriyalîzm herî kêm bi qasî leviyathanê dewleta netewe niha ji mêj ve bûye leviyathanekî global. Bajar bingehê tevîneka şaneyên kanserbûna civakî pêk tîne. Em li ser dîrokçeya damezrandin û pozîsyona bajaran rawestiyabûn, lê tevî vê jî em neçar in têkiliya bajaran bi pêşketina civakî re tim û tim bigirin dest û li ser rawestin. Her çend bajar şêweyekî civakê be jî diyardeyekê çînîkirinê û biryargeha dewletbûnê ye. Bi giştî tê qebûlkirin ku ev sê diyardeyên bingehîn têne maneya şaristanîbûnê ango civakên çînî, dewletî û bajarî têne maneya şaristaniyê. Bê sedem ji şaristaniyê re medeniyet ne gotin e. Gotineke erebî ye û tê maneya bajarî ya xweserî bajar û jiyana bajar. Sivîlîzasyon jî nêzî vê maneyê ye. Li aliyê din mirov bajar bi tenê weke diyardeyeke şaristaniyê bibîne ev yekê nêzîkbûneke teng be. Ne lazim e bajar şaristanî û mekanê şaristaniyê be. Çawa ku gund diyardeyeke dîrokî ya damezrandina civakî ya jiyanê ye, mirov dikare bajêr jî di heman çarçoveyê de şîrove bike. Bêguman ne dibe ku civak timî dişikeft û berqefan de bihewiya ne jî naçar bû ku ji gundan derneketa. Divyabû jiyaneke ji şikeft û gundan bibihûre û mekanên wê bihatane avakirin. Bajar di encama van lêgerînan de di dîrokê de cihê xwe dît. Di pêşketina mejiyê analîtîk de rola bajêr girîng e. Bajar weke mekanê civaka têkiliyên wê tevlîhev û zêde dizik hev de mejiyê analîtîk ferz dike. naçar dike. Pirsgirêkên civakê zêde dibin û divê çareseriya wan bi mejî bibe. Ji lewra jî mirov fêm dike ka çima beşê pêwendar ê mejî bi şêweyê analîtîk pêş ketiye. Ji xwe civak bi xwe vî cureyê mejî ferz dike. Bajar jî wî derdixîne asta jor. Mirov dikare bajar weke mekanê hewcedariya hevbeş ê komên gundan jî bi nav bike. Ev xisûs gelekî girîng e. Em felsefeya damezrandina bajêr di vê diyardeyê de dibînin. Em nikarin bajaran weke avahiyên bêgund bifikirin. Em dikarin vê têgihiştina ku gelekî belav e û hînê nav lê nehatiye kirin weke bajarîtiyê binirxînin. Di cewherê wê de bajar li dijî gund bi cih dike. Felaket jî bi vê têgihiştinê re têkildar e. Bi cihkirina bajar li dijî gund ji têgihiştinekê wêdetir meyleke ku em di nava pêşketina dîrokî de wê nas dikin. Bajar weke diyardeyeke li dijî gund dibîne û bi vî rengî dinirxîne. Ya rastî di felsefeya damezrandina bajar û hîmê wê yê dîrokî de meyla çîneke teng û têgihiştina dewletdaran heye. Ev helwesta li dijî gund tê maneya berhemê zêde û desthilatdariyê ku di kûrahiya şaristaniyê de cih girtiye. Di tevahiya dîrokê de ji ber helwesta vê têgihiştinê, gund biçûk hatiye dîtin, biçûk hatiye xistin, nezam, bêîdrak, ji nazikbûnê bêpar û çor hatiye binavkirin. Dewlet û bajar li hemberî gund û jiyana li derveyî wan, ango bi piranî li dijî eşîr û qebîleyên li derveyî bajaran, weke ku hevdu girtine xuya dikin, Nakokiyên di navbera civaka gund û bajar de bi awayekî neheq û bi awayekî bajar ji felsefeya rastî ya damezinandina wî dûr bixe, berevajî bike û bi pirsgirêk bike anî heta roja me ya îro. Ya rastî mirov dikare bajar û gundan weke mekanên hevdû xwedî dikin, weke qadên jiyanê yên dest ji wan nabin di weznekê de û li hev ava bike. Nemazê mirov dikare di navbera her duyan de bi giştî wezneke îdeolojîk di navbera şêniyên civaka bajêr û şêniyên civaka gund de deyne û ev yekê herî îdeal bûya. Yek ji texrîbatên herî mezin ê şaristaniyê ew e ku bajar li dijî gundan mezin kiriye weke navend û mekanekî mêtingeh û serdestî eştiye. Li ser vî hîmî rola bajêr berevajî kiriye. Ango bajar ji kêrhatina wan a rastî anîne xwarê. Bi serê xwe ji bo ev qad bigihîje felsefeya xwe ya rastî ya damezrandinê, hewcedarî bi çalakiyeke mezin a civakî heye. Encameke din ku em karin ji dîroka bajêr derxînin ev e. Bêyî ku li têkiliya xwe ya bi hawîrdorê re binêre, mîna û ra kansêrê belav û mezin dibe. Bersiva pirsa ka divê sînor û mekanê wê heta bi ku be nade. Mantiqê bajêr ê hatiye berevacîkirin û şaristaniyên di bin vî mantiqî de gihîştine, berevaciyê tê zanîn ne berhemekî aqil ên bêaqiliyê ne. Ya rastî berhemên aqlê analîtîk in ku têkiliya xwe ji his û jiyanê qote û dişibe dengê ji tenekeyê tê. Ast û şaxên felaketê bi awayekî muhtemel pêşî li wan nayên girtin, îro hînê baştir têne fêmkirin. Bajar dîsa jî di serdemên pêşî de avahiyên biheybet bûn. Mirovan aqlê selîm hînê ew çend ji dest bernedabûn. Di şaristaniya Sumer û Misrê de nakokiyên bi civaka gund û xwezayê re hînê kûr nebûn. Giraniya weznê hînê li aliyê civakên li derveyî bajaran bûn. Bajarên li derve û hundirê Kelhan mezin dibûn ji aliyê zemînê xwe ve bi cotkariyê re yekpare bûn. Şêniyên wan kêm caran ji sedhezaran dibihurîn. Belkî jî bi tenê çend paytext karîbûn bigihîjin wê astê. Qirêjkirina Hawîrdorê di wê astê de nebû ku bibe pirsgirêk. Mîmariyeke wan a manedar hebû, bi awayekî organîk hevdu temam dikirin. Di şaristaniya Greko-Romen de perestgeh, bazar, meclîs, holên şanoyê û jîmnasyûm bi mîmariyeke bi pîvan û bi heybet bûn. Seku, bernik û baxçe bi nîmzama malê re bi awayekî yekparebûnê temam bikin li hev dikirin. Bermahiyên van bajaran hînê jî heyecan û aramiyeke kûr diafirînin. Diyar e ku mekanê behsa wan tê kirin xwedî maneyeke felsefî û naverokeke pîrozahiyê bûn. Di serdema navîn de herçend yekparebûna bi bazirganiyê re xirab be jî dewam kir. Bandora çanda manewî ya giraniya xwe hebû mîmariya dînî derxist pêşt. Hecm û şêniyên wan ti carî negihîştin wê astê ku gefan li jiyanê bixwin. Bi jiyana li derve û ya gundan re timî nêzî weznekê bûn. Bi giranî hevdu temam dikirin. Girîngiya cotkariyê, pîşekariya bajêr jî kir karekî pêşketî. Pîşekar hewcedarî gundiyan, gundî jî hewcedarî pîşekaran bûn. Ji nakokiyê wêdetir di navbera wan de yekparebûneke organîk hebû. Rîska wan a bi tenê felaketên weke erdhej, hişkesalî û şer bûn. Nîzama wan a kele û bircan heybeta xwe dewam dikir. Bazirganiya mezin hînê di wê astê de nebû ku pîşekar û gundan daqurtîne. Bazirganî weke sektoreke ekonomiyê normal li ser rêya xwe bû. Di navbera sed salên sêzdemîn û şazdemîn de bajarên Îtalyayê bi bandora Rönesansê jî nûnerên dawî yê vê demê ne. Venedîg, Cenova û Floransa mîna ku di navbera şaristaniya klasîk û şaristaniya serdema nû de bi rola pirê radibin û digihînin hev du. Bi serdema nû re bajartiyê dest pê kir maneyên nû di nava xwe de hewandin. Serweriya bazarê li aso xuya dikir. Bazirganiyê her ku diçû giraniya xwe nîşan da. Wezna dîrokî hêdî hêdî ne li aliyê gund û jiyana li derveyî bajaran giran dibû. Mîmariyeke bajêr a li gorî pêdiviyên bazirgan derdiket pêş. Têkiliya di navbera jiyan û hawîrdorê de ji dest diçû, zîhniyeta karê her tişt destnîşan dikir. Di serî de Parîs, London, Amsterdam û Hamburg bajarên dihatin avakirin mohra serdema nû û merkantalîzmê li ser wan hebû. Bajarên serdema bazirganiyê hem ji têgiştina bajarên klasîk cihê dibûn hem jî nakokiyên xwe yên bi civaka gund û xwezayê re bi lez didan der. Bajar weke baregeha bingehîn a levîyethanê modern pençên xwe dirêjî tevahiya civak û qadên hawîrdorê dikir. Serdema îndustriyalîzmê mirina bajêr e. Aliyê herî balkê jî ew e ku nexweşiya kanserê ya biyolojîk jî bi giranî nexweşiyeke bajêr e. Ji sedî sed têkiliya kanserê bi bajêr re heye, bajarê civaka xwe nexweş dike. Şoreşa pîşesaziyê ya bi sedsalan nozdemîn re bilez pêş ket, pêşî li civakê Angol navenda lê ji dayik bûye da. Avahiyên mezin ên pêşkesaziyê li bajaran kom bi kom zêde bûn, ev zêdebûna wan ne ku ji ber hewcedariyê bû, bi tenê ev ji hewcedariya bi karê bû. Li keviyên bajaran avahiyên bê ser û ber ji bo mayîna koleyên modern proleteran bûn. Bajar xerîbê van meskenan bûn. Mêtingehbûna civakên li derveyî bajaran û gundan temsîl dikirin. Ji tevgera kolonîkirinê ya serdema bazirganiyê xeternaktir weke kolonîkirineke hundirîn bajarên bêserûber li keviyan çêkirin. Çi xwedîkar çi jî bêkar deverên behsa wan tê kirin ji îndustriyê re kewarên kedê bûn. Ji bo bazirgan kewar çi be ji bo pîşesazan jî keviyên bajaran û kolanên xizanan heman tişt in. Girêdayî vê diyardeyê gelek diyardeyên din ên ne li rê bi vê re çêkirin. Ji bo fabrîkeyan, fabrîkkokan bajar dagir dikirin. Têgihiştina modela serdema klasîk hat ji bîr kirin. Bajar bû navendên daqurtandina civakê. Di dawiya sedsala nozdemîn de polîtîka bajêr a endustrîyalîzmê di bin tebeqeya mijê de bi zor û zehmetî bêhn dida û disten. Di dîrokê de cara pêşî bajarên bi milyonan bêne îfadekirin bejna xwe nîşan dan. Kesên ji mîmariyê fêm bikin baş dizanin ku ne milyon bajarên di ser nîv milyonî re jî wê kêr hatîne bin. Wexta ku bajar bû milyon an jî ji wê wêdetir çû êdî asta krîza nexweşiyê derketiye holê. Diyardeya jê re kansêrbûn tê gotin ew e ku şaneyek bi şêwazekî tevahiya binyeyê zevt bike mezin dibe. Di rewşeke bi vî rengî de ji ber ku organên din ên hucreyê bi kêr nayên nexweş dimre. Mezinbûna bajêr jî ji bo civakê encamê bi heman rengî bi xwe re tîne. Aliyên civakî û dîrokî yên diyardeyan jî heye. Kengî aliyek weke aşûtê mezin bibe û bê, wê wextê kanserbûnê dest pê kiriye. Bajarên bûne milyon û tew ji bajarên ji deh milyonan bihurîne êdî ji civakbûnê derketine. Ya girse jê re tê gotin êdî bûye civaka keriyan. Çawa ku kerî gov û axuran tijî dikin, gotina herî baş a tijîbûna bajaran îfade bike jî axur e. Mirovên di bin mîna keriyan, axur û govan tijî dikin. Ji mêj ve mirov razî kirine ku tenê bibin kesên ji rêzê yên dixwin û vedixwin. Di axuran de jî kerî bi heman rengî ne. Wekî din jî li ber serê wan keriyekî bêkaran danîne. bi vê jî têne aşkirin. Têgînên weke navenda rêveberiyê, qesrên taybet û xaniyên bi baxçe li gorî ruhê bajêr li cih nînin. Mirov dikarin navenda rêveberiyê li serê çiyê jî ava bikin. Xaniyên bi baxçe û bi koşk hewcedariya xwe bi bajêr nînin. Li her teverê dibe ku bêne avakirin. Eger wisa be wê wextê ji bajêr çi dimîne? Perestgeh, şano, meclîs, jîmnasyûm û bazarê ji zû ve şûna xwe ji mînakên sîmultane re şitine. Rasttir e ku mirov ji deverên wisa re bibêje deverên lê nefesa sexte tê stendin. Di vê rewşê de siberoja bajêr diyar nîne. Ji bo xwedîkirina bajarekî deh milyon şêniyên wê hene divê civaka ekolojîk a herêmekê bimre. Bi tenê ji bo xwedîkirina vî bajarê komkujiya civak û hawîrdorê divê. Çend bajarên pênc deh milyonî têra kuştina welatekî dikin. Trafîk hewayê qirêj dike, ev bi serê xwe têra mirina bajarekî dike. Piştî ku bajar ji rêjeya xwe bihurî maneya xwe jî nemaye. Li cihekî mane jî nemîne mirov nikare behsa jiyanê bike. Lê helbet em bêhndan û stendinê jiyan nahesibînin. Bajar berê ew dever bûn ku li wan rastî dihatin keşifkirin û felsefe dihat avakirin. Niha li bajarên endustriyalîzmê yên hildiweşin jî sê se, seks, spor û sinet tevahiya naveroka wan hatiye pûçkirin û bajar kirine mîna axurên golikan. Ma ev mirina bajêr nîne çi ye? Bi aliyekî din ê îndustriyalîzmê ku tune dike, têkiliya jiyan hawirdorê ye. Bajar zêdetir ji hundir ve civakê kansêr dike, lê îndustriyalîzm bi tevahî êrîşê dibe ser hawirdora jiyanê. Polîtîka îndustriyalîzmê ya dewleta netewe ku hînê jî qîmeta wê kêm nebûye, hewce dike ku bi tevahî çavkaniyên civak û welat peyrevên endustriyê bin. Vê jî weke rê û polîtîkayeke welat pê radibe û pêş dikeve dibîne. Ya rastî bi vê polîtîkayê ne welat radibe, pêş dikeve û dewlemend dibe, ne jî ti têkîliya wê bi hêzbûnê re heye. Sedema bingehîn a vê yekê ew e ku sermaye di vê qadê de rêje herî zêde ya karê bi dest dixe. Îndustrîyalîzm tevgereke rêveberiya karê ye. Bi têgînên weke sermayerazandin û pêşketinê armanca bingehîn vedişêrin. Eger kar hebe sermayerazandin û pêşketin jî çêdibe. Naxwe bi serê xwe sermaye razandin û pêşketin tiştekî îfade nakin. Îndustrîyalîzm bi hezaran carî ji milkîyetê zêdetir dizîyeke mezin e. Hem jî ev dizî ji tevahîya welat û xwezaya wî tê kirin. Ez ji serî ve bibêjim ku em sermaye razandinê bi serê xwe nas bêrin hilberandina fabrîkeyê. Mirov dikare modeleke fabrîkeyê û sermaye razandinê her tim li ser hîmê qencîya civak û hawîrdorê bi cîh bîne. Ev bi serê xwe xirabiyê belav nakin. Kengî dikevin bin fermana karê, rê li kanserbûnê vedikin. Îndustriya ji bo karê ji bo pêdiviyên civakî nîne. Pîvana kara zêde ji hewcedarî û pêdiviye nîne. Ew bi xwe mantiqê xwe heye. Eger qada pêdivî pê heye karê bike, pê re eleqedar dibe. Naxwe wê qadê bi destê mirinê ve berdide, Teknolojiyên heyî rast bêne pêşdebirin û bicîhanîn, ne bêkarî û xizantî, ne jî nexweşî û bêperwerdeyî weke pirsgirêkên civakî namînin. Ji van jî girîngtir, ji bo çavkaniyan bi fabrîke û teknîkê xirakirina hawîrdorê nayê qebûlkirin. Bi hezaran qadên ku bi hêsanî dikarin bersivê bidin pêdiviyên ji bo jiyanê girîng hene lê belê ji ber ku li wan qadan karê nabînin wan bê kêr dihêlin. Ji bo karê canan çavkaniyên bi milyonan salî bi zor û zehmetî beridîne û heta roja me ya îro hatine bêyî ku li encamê bifikirin diqedînin. Polîtîkayên petrol, derya, daristan û kanan ji ber karê hawîrdor kirine qadên man û nemanê. Ti diyarde bi qasî komkujiya hawîrdorê nikare rûyê hov ê karê nîşan bide. Bi destxistina karê bi vî awayî dewam bike ne çend sed sal, çend dehsalên din wê felaketa hawîrdorê be. ji xwe bi hezaran zanyar vê yekê piştrast dikin. Îndustriyalîzm ji bo mecîya analîtîk serketineke super e, lê bi awayekî xeternak jî têkçûna mecîyê hisî ye. Îndustriyalîzm ji nû ve hatina wehya herî kevn a xwedayî ye ku tevahiya ruhberan xistiye xizmeta insên. Gotineke şaş e, mirov bibêje xistin xizmeta insên. Ji komikekê re ku bi hêrsa karê radibe bi tevahî ruhber têne qurbankirin. Wê wextê qurbankirina mirov bi xwe kengî bê kirin dibe meseleyeke demê. Ji bo ku mirov gotina xirab a di pirtûkên pîroz de bi awayekî li cih rave bike, tim mînak bi qasî îndustriyalîzmê nabe emsaleke baş û li cih. Ci. Divê mirov îndustriyalîzmê weke pirsgirêkeke hilberandinê nebîne. Yekdestdariya sermayê û hilberandina li ser karê hatiye avakirin maneya rastî din. Îndustrî heta nekeve xizmeta yekdestdarên karê, mirov dikare pêdiviyên bingehîn ên civakî û şertên hawîrdorê li ber çav bigire li gorî derfetên zanist û teknolojiyê her tim hilberandinê ango polîtîkayeke sermayerazandinê bihûne. Di cewherê meselê de zêde ferq nake ku bi makîneyan an jî bê makîne bê kirin. Bi tenê yek jê bi lez hildiberîne ya din jî hêdî. Ewqas. Ji xwe li vir a diyarker ew e ku şert bi pêdiviyên civakî hawîrdor û ekolojiyê re li hev bikin. Lez û hêdîbûn bi serê xwe armanc nînin. Ango di hilberandinê de pêvajoya makîneyan bi serê xwe çê û xirab nîne. Ji sedsala nozdehemîn heta roja me ya îro armanca karkirinê her mohra xwe li diyardeya bi navê îndustriyalîzmê bi makîne û bê makîne, bi lez û hêdî li tevahiya pêvajoyan sermayerazandin, hilberandin û bikaranînê xist, weke encam jî her tişt dibe pirsgirêk û kangren. Ji lewra bajar anormal mezin bûn, sîleh bi awayekî xeternak pêş ketin, artêşên dêw hatin avakirin, li dinyayê şerê dijwar û xeternak qewimîn. Hawirdor hat talankirin. Cinawirê jê re dewleta netewe tê gotin hat afirandin. Jiyan bi tevayî hat pûçkirin. Polîtîka hat tinekirin. Wexta ku kapîtalîzm weke yekdestariyê mohra xwe li hilberandina bi makîneyan da, cinawirê bi navê îndustriyalîzmê bi awayekî nerewa jê çêbû. Nuqteya esas jî ev e. Yekdestariya dewletê berê di cotkariyê de, paşê jî di bazirganiyê de berhemê zêde zeft kir. Bi sedsala nozdemîn re bi awayekî nedîtî bi hilberandina pîşesaziyê re bê guman bi vedîtina makîne û enerjiyê nû yekdestarî ava bû kara di ti dema dîrokê de bi dest nehatiye xistin hat bi destxistin bi gotineke din weke berdêla berhemê zêde sermaye hat bi destxistin. Wexta ku kar li ser endustriyalîzmê tê ferzkirin her tişt rê derdikeve. Wê wextê karkirina bi endustriyê û endustriyalîzm têgînên gelekî ji hev cihê ne. Her wiha endustriyalîzm ekonomî jî nîne, yekdestariya ekonomiyê ye, ya li ser hilberandina pîşesaziyê tê ferzkirin, dewlet an jî taybet ferq nake, yekdestarî ye. Civak bi hezarê salan e ku bi keda destê xwe bêyî ku bibe xerîbê xwe Weke xebatên ekonomîk li qadên hilberandinê çi fabrîke, çi dezgedar, çi gundikên cotkariyê û çi jî manîfaktor xebitiye û ev ne yên guftûgokirinê ne. Pirsgirêk hilberandina li van qadan nîne, dîsa pirsgirêk bihevguhertina li bazarê jî nîne. Kengî yekser dewlet an jî hin kesên li ser navê dewletê tev digerin, ji derve van qadên ji bo pêdiviyên mirovan dixin destê xwe û bi rêbazên başgirtin, talan û karê Zêdeyiyê didizin, ha hingî pirsgirêkên mezin ê cidî yên ekonomîk û civakî derdikevin holê. Ji sedsala nozdemîn heta roja me ya îro hilberandin piştî dema em jê re dibêjin şoreşa pîşesaziyê bi awayekî anormal bû qada karê û bi vê re di encama ferzkirina yekdestdaran de bi awayekî dijwar di serî de şerên neteweyî û çînî civak hem di nava xwe de hem bi civakên li derveyî xwe re û hem jî bi xwezaya re şerekî hûr û kûr dike. Civak bi qasî ku ti carê nebûye dibe xwediyê desthilatdariya hukm dike. Her kes bi qirika her kesî digire. Bi awayekî din mirov bibêje Cinawirê Hobes Levîathan şerê her kesî bi her kesî re bi dawî nake. Bera va jî vediguhere şerê her kesî bi her kesî re, bi xwezayê û bi xwe re. Ango civak dibe cinawir, cinawir dibe civak an jî ev dibe qonaxa dawiyê. D. Têgîna civaka pîşesaziyê jî bi serê xwe manedar nîne. Wexta yekdestarên pîşesasiyê têne avakirin, civak hînê zêdetir bi emtîabûn bi hilberandina pevguhertinê ve, hilberandin jî bi pîşesaziyê ve tê girêdan. Maneya kapîtalîzma pîşesaziya yekdestar ew e ku qadên hilberandinê yên mayî bi pîşesaziya yekdestar ve têne girêdan. Di vê çarçoveyê de civaka pîşesaziyê dikare weke qonaxeke din a şaristaniyê manedar bibe. Mirov bibêje qonaxe ke bi vî rengî ya şaristaniyê mohra xwe li ser sala nozdemîn xistiye rastir e. Ji ber ku ji her demê zêdetir di vê demê de derfet û îmkanê vedizîna karê dîtin, mirov dikare ji vê demê re bibêje serdema herî bi heybet a kapîtalîzmê. Hêrsa ji bo karê xwe li tevahiya civakê digerîne. Kapîtalîstbûyîn dibe armanca jiyanê û dikin şêwazê xwezayî yê jiyanê. Ha di vê çarçoveyê de civaka pîşesaziyê cera pêşiye diqewime. Di asta herî jor de kapîtalîstbûna civakê ye. Qral êdî tazî ye. Ango cera pêşiye ku kapîtalîstên li rêza pêş ên nû, lê ji yên berê cudatir, bi xeml û kincê xwe yên ji rêzê, komeke qral in, xweke welatiyan pêşkêş dikin. Qral jî pir dibin. Xwe ji rewşa xwe ya bi heybet û xembilandî dikin û bi awayekî ji rêzê êdî hene. Civaka pîşesaziyê di çarçoveya vê maneyê de civakeke qralên tazî ye. Karkerê bi heqdestiyê ve hatiye girêdan di vê civakê de zêde dibe. Ji awirekî din mirov binêre ev çîneke ku ji civakê hatiye cihêkirin. Cudahiya xwe ji koletiya klasîk ew e ku bi koletiya heqdestiyê ve hatiye girêdan. Ji aliyê etîk ve rast nîne ku mirov bibêje kîjan rast e yan jî çewt e. Yek ji şaşiyên girîng ên marksîstan ew bû ku di vê civakê de burjuwaziya pîşesaz û çîna karker pêşketî îlan kirin û mhore paşketî li beşê mayî yê civakê xistin. Her çî bereva jî ya rast e. Yekîtiya çîna karker û pîşesaziyê dibe ku xisleteke modernîteyê be, lê ji aliyê wekhevîtiya azadî û demokratîkbûnê ve di çarçoya dewleta yekdestar de ne. Xwediyê helwestekê ne ku zêdetir nêzî antî-civakbûnê ye. Qewlê rewşenbîran bi vê hevgirtina çînayetiyê re li ser navê sosyalîzmê ji rêderketineke bêşans e. Civaka yekdestdarên pîşesazkaran weke têgîn timî civaka xwedîşer îfade dike. Bê sedem dewleta netewe nebûye şêweyê dewletê yê vê demê. E. Dewlet û siyaseta yekdestdariya pîşesaziyê dewleta netewe ye. Li ser hîmê milletgiriyeke herî zêde bi tevahî civaka neteweyî bi dewletê ve têk helandin. Dewleta netewe herî zêde di vê demê de hatiye îdealîze û realîze kirin. Sedema bingehîn a vê yekê kara zêde ya sermaye û belavbûna wê ya li civakê ye. Ji bo kara xwe zêde bikin, divê tevahiya civakê bi yekdestdarên pîşesaziyê ve girêbidin. Ev jî şerê navxweyî ye. Lê bi dewleta netewe ya bi miletgiriyeke zêde û dîsa bi desthilatdayiyeke şidiyayî barkirî, ev şerê hundir tê tepisandin û bi vî awayî nîzama kara zêde tê danîn. Di vê demê de weke sîstem hêdî hêdî pêşketina faşîzmê bûyereke xweser nîne. Bi miletgiriyeke bibe dîn, civak dibe kerî û desthilatdarî li çeperên herî hûr belav dibe. Modernîteya Rojava ya ji sê beran, îndustrî, dewleta netewe û kapîtalîst pêk tê, ji ber vê naveroka xwe dibe şaristaniya herî xwînrij a vê serdemê. Ev modernîteya sê ber a ketiye zik hev, hem di nava civakê de şer, ango faşîzm, hem jî di navbera dewletan de şerê neteweyî, herêmî û cîhanî pêk tîne. Em timî dubare dikin, di bingehê vê de şêweyê pêkhatin û parvekirina karê heye. Wexta ku dewleta netewe hedefa xwe ya sereke weke îndustrîyalîzm destnîşan dike, rengê xwe yê kapîtalîstbûnê yan jî xwesteka xwe ya ji bo wê dixe rojevê. Kapîtalîst wexta hedefa xwe ya siyasî weke dewleta netewe diyar dikin, dizanin ku dewleta netewe bi miletgiriyê Bi hevkelandina netewe mimkun dibe û eşkere dikin ku ev jî ji bo sîstema karê nîzamekî dewletê ye ku herî zêde hewcedarî pê heye. Kengî pîşesazî hem ji bo dewletê hem jî ji bo kapîtalîzmê bû hedefa sereke, wê wextê çarenûsa sedsala nozdemîn û bîstemîn diyar dibe. Pîşesazî jî weke cotkariyê, weke manîfakturê serdemeke hilberandinê ye. Xwe dispêre mîrateya şaristaniyê. Lê ti serdema hilberandinê bi qasî serdema pîşesaziyê, kar û zêdekirina hêza desthilatdariyê nedayê yekdestdariya kapîtalîst û dewletê. Ji ber vê yekê dewlet û kapîtalîst di pîşesaziyê de dikevin pêşwaziyê. Ne ku pir zêde li ferd û civakê difikirin an jî ji netewe pir bi hurmet in. Ji ber ku derfet û îmkanê dîrokî ya karê bi destxistine ev çend bi çavkorî dibezin. Civaka pîşesaziya ji aliyê dîrokî ve ji nêz ve bi îdealên hegemonya û şer ve têkildar e. Fransayê çendîn zor da hevgirtina Hollanda û Îngilistanê, van dewletan jî ji bo statuya xwe ya hegemonîk ji dest nedin, dîsa xwe avêtin dawa hilberandina erzan. Dîrok nîşan dide, eger pêşengiya şoreşa pîşesaziyê nebûya, hegemonya Îngilistanê heye ku di serê sedsalan nozdemîn de ne Qasim li hemberî Napolyon têk biçûya. Li ber serê Fransayê, Çartiya Rûsyayê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hino hino nû mezin dibin û tê gotin şensê wan ê hegemonyayê heye. Piştre jî Almanya wê beşdarî vê pêşbaziyê be. Şens û belkî jî çareya bi tenê ya li ber Îngilistanê şoreşa pîşesaziyê ye. Ev rewş careke din nîşan dide ku zarûret zorê dide afirîneriyê. Makîneyên bi dûkelê dixebitin û pêşketina makîneyên tevnê careke din çerxa dîrokê li gorî dilê Ingilistanê gerandin. Vedîtinên nû yên eskerî û siyasî bi hilberandina nû ya pîşesaziyê re bi lez û bi hêz dibin. Ev jî bi xwe re li pey hev serketinên eskerî tîne. Wexta ku xelekên zincîrê hevdu temam kirin, êdî qetandina wan zehmet e. Têkçûna Napolyon tevî hin sedemên din, bi îhtimaleke mezin encama şoreşa pîşesaziyê ye. Hegemonya Îngilistanê bi vê şoreşa pîşesaziyê ji bo bibe împaratoriyeke mezin a cîhanê, gava xwe davêje sedsalan nozdê. Sedsala nozdemîn sedsala bi heybeta Ingilistanê ye. Di vê sedsalê de Ingilistan cara pêşî navnîşana Împaratoriya Rojdê Naçe Ava bi dest dixe. Ev împaratoriyeke klasîk nîne. Weke Roma û Osmaniyan nameşe. Gelek pêkhatinên siyasî yên di asta dewletan de di bin bandora wê de hene û ev ji bo împaratoriya wê kêmasiyek an jî zirarek nînin. Weke modeleke xweser ku gelek pêkhatinên siyasî di nava xwe de dihewîne, her çend her biçe qez bibe jî karîbûye heta roja me ya îro bi navê Koma Neteweyên Îngilîz hebûna xwe dewam bike. Şêwazê îxrackirina şoreşa pîşesaziyê li dinyayê weke yê her şaristaniyê pêş dikeve. Piştî ku xwe ispat dike, pêşî li Ewrûpaya Rojava û di dawiya sedsalan nozemîn de li tevahiya Ewrûpayê belavbûna xwe dewam dike. Li serê sedsala bîstemîn de gavavêtina xwe ya li tevahiya dinyayê bi lez dike. Yekdestdarên Ingilizstan û Elmanyayê pêşengiya hevrikiya di navbera yekdestdarên pîşesaziyê de kirin û ji ber gavavêtinên bê tewazun du şerên mezin ên cîhanê û gelek şerên herêmî û xwecihî qewimîn. Careke din em dibînin ku kara pîşesaziyê yekdestî ye, yekdestî jî dewleta netewe ye, dewleta netewe jî şer e. Eger em ji bîr nekin Tevahiya dewletên netewe bi şer hatine avakirin. Mirov dîroka karê û bidestxistina herêmên îxraja pîşesazî û pîşesazîbûnê bi şêwazekî bi tesîr di van şeran de bibîne. Eşkere ye ku di jewherê şer û dewletgiriya netewe de bidestxistina karê heye. Dema pîşesaziyê weke emperyalîzmê tê bimanekirin û ev jî bi îxrajkirina wê ya derve re têkildar e. Pîşesazî dikare li mitingeh û nîvmitingehan, li qadên girêdayî û hewce jî hinekî pêş bikeve û dikare bibe sedema destpêkirina şerê hundir an jî derve. Şerên rizgariya neteweyî ku diyardeheke xurt a sedsala bîstemîn bûn, di cewherê xwe de bi bernameya pîşesaziyê ya li qadên mitingeh û nîvmitingeh re têkildar e. Statuya wan a pêşengiyê çi dibe bila bibe, hemûyan dewleta netewe, dewletên netewe jî pîşesazî kiribûn serê bernameya xwe û ev jî Yek ji kevirê çarqozî yê çûna ber bi kapîtalîzma dinyayê ve bû. Di vê çarçoveyê de şoreşên Çîn û Rûsyayê bi analîzên dawî şoreşên pîşesaziyê û dewleta netewene. Bûyer vê pêvajoyê bi awayekî bi tesîr piştrast dikin. Şerên rizgariya neteweyî bi rêbazên cihê hatibin meşandin jî herçî sedsala bîstemîn bi giranî serdema pîşesaziya derveyî Ewrûpayê ye. Ev serdem bi qetên sereke heta çaryeka dawî ya sedsala bîstemîn bi tevahî giraniya xwe bi cih tê. Qonaxa pişt re tê ew e ku Ewropa pîşesaziya jê re bazirganî û zêde karê nayne îxracî dinyayê dike. Pêşî mal di sedsala nozdemîn de mal û sermaye, di sedsala bîstemîn de jî mal, sermaye û pîşesazî bi mekanîzmayeke sêber îxracî dinyayê hat kirin. Hema bêje ti herêmeke dinyayê ya pîşesazî nas nekiribe nemaye. Bi vî awayî em dikarin bibêjin ku serdama pîşesaziyê giraniya xwe ya esas nemaye ya rastî pîşesazî bi sermaya fînansê dewam dike. Şaristaniya Ewropayê ya serdema xwe ya pêşî bi bazirganiyê û ya duyemîn jî bi şoreşa pîşesaziyê meşand weke qonaxa sêyemîn di serdema xwe ya fînansa global de ye. Serdema fînansê bi giranî piştî salên hezar û neh sed û hefteyê dest pê kiriye, bi rola xwe ya pêşengiyê re bûye. Serdema fînansê mijara beşa ji niha û pê ve ye. Her serdem a beriya xwe ji holê ranake, dixe dereceya duyemîn. Bazirganiyê di sedsala nozdemîn de dewam kir. Lê li gorî pîşesaziyê di warê karbidestxistinê de hêza xwe ya berê nema û di dereceya duyemîn de ma. Serdema fînansê berî niha bi gelekî hîmê xwe danîbû. Komarên bajaran ên Îtalyayê şêweyekî komarên fînansê bûn. Gelek qiraliyet bi fînansê bi xwe ve girêdand. Di serdema bazirganiyê de jî di warê karûbarên pereyan de, di warê deyndayîn û stendinê de bi lez bûn û çûn û hatina wan zêde bû. Ji bo debarê krêdî gelekî baş bû. Lê di warê karê de sektorek bû ku li rêza sêyemîn cîh digert. Rexnegîr û rexneyên li pîşesaziyê, kengî talankirina hawîrdorê bawekî berçav hat dîtin û rîskên vê talanê gihîştin asteke global zêde bûn. Felaketên îndustriyalîzm rê li wan vedike, êdî gelekî têne guftûgokirin ka mirovatî dikare çawa serî bi wan re derxîne. Felaketên behsa wan tê kirin, derketine asteke welê êdî nakokiyên wan bi jiyanê re ji holê nayên rakirin. Zanist û teknîk bawayekî wisa bê berpirsyarî tên bikaranîn, êdî tê guftûgokirin ku mirov dikare weke qiyametê binirxîne. Di bingehê tevahiya pirsgirêkan de têkiliyên karê û pîşesaziyê hene. Wexta ku her du bê dizgîn digihîjin hev du, bihêlin pêşketinê, hatiye dîtin ku veguherîne guloka pirsgirêkan. Ji ber ku pîşesazî li tevahiya qadên civakê hukm dike û qadeke civakî ya veneguheran di bimjara emtiyayê nehiştiye, pirsgirêkên civakî gihandin asteke nedîtiyê. Gelek pêşketinên çavkaniya xwepîşesaziyê bi qasî ku bi xwezaya civakan re li hev nake, bi hawîrdorê re jî li hev nake. Hema hema bi tevahî gund û pêkhatinên li derveyî bajaran daqurtandine û em niha nû bi encamên wê re rû bi rû dibin. Dîsa encamên veguherîna dijberê bajar hîna nû têne dîtin. Ji bilî guftûgoyan derbarê alternatîfan de tiştek li naverastê nîne. Hemin civakê bê pîşesazî nikaribe bijî. Lê wê nikaribe yên li ser navê pîşesaziyê têne kirin jî rake. Antî-îndustrîyalîzm her biçe dikare bi hêz bibe. Xebatên di derbarê bajar û hawîrdorê de gelek ekolên di vî warî de girtine nava xwe. Di ketina qada siyasî de jî her diçe cih dibînin. Ev hewldan ji sînorê reforman nabihurin, ji lewra mirov nikare li bendê be ku ev hewldan tewazina xirabûyî ya her du xwezayan ji nû ve sererast bike, naxwe bendawariyeke bi vî rengî wê safiktî û bergînedîtin be. Heta ku di paradîgmaya heyî ya şaristaniyê de bin, wê nikaribin ji guhertinên şiklî bibihurin. Neyêniyên şaristaniya pênc hezar salî bi xwe re tîne, belkî jî serdema pîşesaziyê bi tenê çend qatên din zêde kiriye. Ev fikrek e ku bi tevahî çavdêr li ser hemfikir in. Germbûna hewayê bi tenê yek ji wan mînakan e. Talan û hilweşandin ji texmînan jî wêdetir kûr û berfireh e. Ne bi tenê rexnekirina serdema pîşesaziyê, rexnekirina tevahiya şaristaniyê divê. Marksîstan û muxalifên din pirsgirêk yan xistine çarçoveyeke teng a ekonomîzma çînî yan jî xistine kategoriyên weke hawîrdorparêzî, çandparêzî û femînîzmê û vê yekê rê li ber hin encamên erênî vekiriye. Lê xwe nekarîbûne bigihînin bernameyeke siyasî û çalakiya wê, ev jî her hal bi kêmasiyên wan ên bi kok ve têkildar e. Her ku li ser alternatîfa şaristaniya demokratîk diponijim, ez dibînim ku ev hilbijartineke bi îsabet û li cih e. Lê alternatîfên şaristaniya demokratîk ên bi kok, bi bername û rexneyên berfireh, herî kêm bi qasî wan bi rêxistin û çalakiyan bibe yek û kengî me bi paradîgmaya civaka demokratîk wekhev azad li jiyan û xwezayê temaşe kir, em ê karibin bi rêya xwe de bimeşin. Ci. Serdema Fînansê Fermandar Pere Pere li ser civakê bû xwediyê hêza fermanê û bê guman ev yek bûyereke girîng e. Ev nuqte ji hev neyê derxistin, neyê vejinandin wê fêmkirina civakê kêm bimîne. Pere belkî jî ji bo enerjiya di bedenê de pêk bîne mîna xwîna damaran de diherike nirxeke di jiyanê de ekonomî pê ditamije û hîn bûyê. Fenomeneke cidî ya civakî ye ku divê bê fêmkirin ka çawa gihîştiye vê astê û çi ye. Ev amûrê ku nayê înkarkirin gelek qirêj pê ve heye, di encama kîjan sedemên civakî û dîrokî de gihîşt vê astê. Bi rastî di civakê de çi pêk tîne? Bi kê û kîjan kes û koman dide qezençkirin û bi kê dide wendakirin? Bêyî wî dibe, nabe, çi dikare li şûna wî cih bigire? Mirov dikare pirsan zêde bike. Weke amûrê bi hevguhertinê pere, mirov dikare amûrê karekî besît fêm bike. Dîsa jî divê mirov bi baldarî tevbigere. Yên bi hev tên guherandin çi ne? Di navbera du guherbaran de gelo pere weke amûrekî pîvanê dikare bi roleke adil rabe? Eşkere ye ku hînê di destpêkê de gelek zehmetiyan di nava xwe de dihewîne. Di meseleyeke besît a danûstendinê ya sêv û hirmiyekê de em bibêjin em ê yekê bi duyan bikin. Ango sêvek bi du hirmiyan. Em bibêjin bila pere bi roleke bi vî rengî rabe. Çima yek bi duduyan, bi sisiyan an jî çima ne yek bi yekê? Hingî bi awayekî basît kedê bikeve nava meseleyê. Dibe ku pirs li pey hev bên. Ya nirx dide kedê çi ye? Mirov dikare bibêje kedeke din bi vî awayî pirsan heta hetayê dugîsînî bike. Eşkere ye ku di mijara kirîn û firotinê de zehmete pere be pîvaneke adil û li cih. Bi îhtîmaleke mezin wê hêz û îhtibara xwe ji vê bigire. Ji ber ku welê tê qebûlkirin tê pejirandin. Tewşe ku mirov di hîmê wî de li pîvanê weke dad û nirxê bigere. Yên di zeman û mekan de amade bûne ji bo ku karê xwe hêsan bikin gotine em navbênkarekî hilbijêrin. Ji objeya weke navbênkar dîtî re gotine pere. Em bi vê kurte çîrokê hewt din pere bidin naskirin. Lê em bi amûrekî welê yê navbênkar re rû bi rû ne, wexta dev ji statuya xwe berdide û bi hin rolên din radibe her tişt dikare tevlî hev bibe. Em bi mînakekê bikin ku bê fêmkirin. Li gorî civakê jinek bi mêrê xwe ve girêdayî be û li malekê bi awayekî tê gotin binamûs bijî tê qebûlkirin. Eger jin ji vê rewşê derkeve, ango gelek mêran bîne mala xwe yan jî bere vajiyê wê zilam gelek jinan bîne malê, gelo rewşê çawa be? Her hal bi gotineke herî ji rêzê mirov dikare bibêje rewşê tevlîhev bibe. Di meseleya perê de rewş hinekî din tevlîhevtir e. Ev bi mînaka xwe dewam bikin. Ji ber ku jin derdikeve derveyî pîvanên giştî yên têne qebûlkirin, bi avêtina wê ya derve dikarin çareseriyekê bibînin. Lê di meseleya pereyan de dibe ku rewş ev çend hêsan nebe. Yê pere destê xwe didigre, eger binamûs nebe, çiqas pere bikeve ser pereyê wî dikare bibêje min qebûl e. Mîna di meseleya jinê de her çî civak e, di vê qebûlkirinê de pere nekiriye amûr. Bi îhtîmaleke xurt karîbûye bibêje dayîna ser hev a pereyan bênamûsîya herî mezin e. Li gorî bîr û bawerîya min mesele bi vî awayî qewimî ye. Di nava zeman û mekanekî gelekî bi sînor de ji bo hêsanî be ev amûr hatîye qebûlkirin û ti carî nehatiye qebûlkirin ku li tevahîya zeman û mekan belav be. Li vir bûyereke mezin a sûîstîmalê ango bikaranîna xirab heye. Dikare bibêje ti carî qebûl neke. Lê wê wextê jî mimkun e weke mesele heta Xidir Xemilî dawet betilî bibe. Ango heta malxwê pê bihese mêvan binê beroşê bialêse. Ha wê wextê jî hukmê xwe têrê nake. Ji lewra pere dikare bibe mîna fahîşeyeke nedîtî ya karibe li gorî rewşê bilîze û dek û dolaban bigerîne. Dikare xwe ji yekî re bi yekê û ji yekî din re bi hezar dolarî bide bi kirê. Êdî li pêşiyê ti hêz nîne wê rawestîne. Çawa ket vê rewşê? Em hinekî jî bi zimanê ekonomiyê hewl bidin vê rewşê bidin fêmkirin. Ekonomiyê bi pevguhertinê din dest pê kirin. Ev vegotin her çend zêde xwedî îfade nebe jî bi hevguhertin bi xwe hêmanekî girîng ê ekonomiyê ye. Du tiştên bi hev têne guhertin ji wan re mal an jî meta tê gotin. Civakê ji nirxa bikaranînê wêdetir hînê ti nirx nas nedikir, guhertina tiştekî bi tiştekî demeke dirêj weke exlaq rast nedihat dîtin. Bi sîstema ku em jê re ekonomiya xelat û diyarîdayînê dibêjin ve girêdayî ma. Tiştekî hil diberandin an jî objeke pir qîmet pê didan weke diyarî didan. Çanda diyarî û xelatê mezinbûnê îfade dike. Tiştê tê mezinkirin û bilindkirin diyarî pêşkêşî wî wê tê kirin. Bi vî awayî nirxê ya binirx tê piştrastkirin û bi rûmet dikin. Objeyên mayî di jiyana rojane de têne bikaranîn. Bi çavekî baş li danehevê nanêrin. Komên mirovan karîbû milyonan sal berê bi vî awayî debara xwe bikin. Bêyî bi hevguhertina mal, wijdan û exlaqê civakê bi ti awayî razî nedibû ku mal bi mal an jî bi pereyan biguherîne. Ji ber ku nedifikrî ku wê buha û berdêla nirxê hildiberîne hebe. Li wê fikirîn jî ji aliyê exlaqî ve rast nedidît. Belkî jî bi hestiyarî û têgihiştina xwe ya exlaqî ew weke rêyeke bi hîle dihesiband. Eger gava pêşiya bihevguhertinê gava pêşiya ekonomiyê be, wê wextê wê ev gavavêtineke baş a nava ekonomiyê nê hesibandin. Ji ber ku bêyî rêwresma reseng gav hatiye avêtin. Mirov dikare weke feraziyê, pevguhertinê weke nirxekî bingehîn ê têkiliyên ekonomiyê bihesibîne. Lê li gorî bîr û baweriya min rast nîne mirov bi tenê weke nirxeke ferazî bihesibîne. Mirov dikare ji bilî behevguhertinê ekonomiyê bi sedemên din zanistî bike yan jî ji vê rastir mirov dikare ji behevguhertinê cihê û heta mîna pereyan mirov dikare hin şêweyên behevguhertinê yên xwe nas pêrin navbênkariyê ku bêne qebûlkirin peyda bike. Teorîk û pratîk di warê peydakirina van şêweyan de têra xwe rê di afirandinê. Ya ji bihevguhertinê girîngtir meseleya emtia ya bûye mal. Nirxê bikaranînê kengî dibe mijara bihevguhertinê ev yek weke emtiabûn malbûnê tê binavkirin. Di civakê de çêbûna diyardeya emtiayê nêzî pêvajoya demên şaristaniyê ye. Sedema bingehîn a qebûlkirina bazirganiyê emtia ye. Em tiya bi xwe di wê kêliyê de ku kesê destpêkê wî digire ji dest derdixîne pêk tê. Wexta ji destderxistina wî qebûl dike, em tiya jî dest pê dike. Wexta ji aliyê din ve jî di berdêlê de tiştekî din digire, pêvajoya em tiyayê temam dibe. Em dîsa mînakekê bidin. Em bifikirin ku xezaleke bi salan xwedî dike bi bizinekê diguhere. Ti carî nayê ispatkirin ku ev bihevguhertin adil û wekhev e. Ji ber ku wê ti carî neyê zanîn çiqasî ked hatiye dayîn. Ji vê jî girîngtir, bizin û xezal ti carî wekhev nabin. Bêguman em van analojiyan, mînakdanan, ji bo ji hevderxistina nakokiyên mentiqê bi hevguhertinê didin. Û nakokiyên bi vî rengî her timene. Eger em di çarçoveya qebûlkirina van nakokiyan de ji nû ve li mijara pere vegerin, em ê hînê baştir li hîleyên di nava wî de dihewin hayl bin. Wexta mirov civakan nas dike, nuqteyek heye divê mirov baş fêm bike, ew jî ew e, diyardeyên civakî diyardeyên fizîkî nînin. Hîdrojen û oksîjen ji sedî sed nebe jî di şert û mercên dinyayê de timî molekula avê ye. Wekî din maneya xwe nîne. Civak jî pakêtek e ku mirov ji diyardeyan ava kiriye. Her çiqas di navê de gelek tiştên nediyar hebin jî, civak dikare ya ava dike biguherîne û ji nû ve ava bike. Wê wextê ev pîvan peyda dibe. Rastiyên civakî rastiyên avakirî ne. Ango rastiyên Xwedê û xwezayê dayî nîn in. Eger wisa be wê wextê pere jî rastiyek e ku hatiye avakirin. Mijara guhertin û emtiyayê jî rastiyên faraziyen e ku hatine avakirin. Dayîna Xwedê û xwezayê nîn in. Yek ji gunehên mezin ê postivîstan ew e ku rastiyên civakî weke diyardeyên fizîkî di heman kategoriyê de bi cih kirine. Wexta ku hûn diyardeya civakî bi rastiyê naguherin re yek bigirin, hûn ê derî heta ser piştê li paradîgmayên civakî yên di nava xwe de gelek nuqteyên mirov pê bixape de hewîne vekin. Dema mirov ji vî alî ve bi awayekî postîvîst li ekonomiyê binere, ne mimkûn e ku van nuqteyên divê mirov ji wan dûr bisekine nebîne. Wexta mirov miletgiriyê weke îfadeyeke rastiya objektîf fêm bike, her çiqas di rewşên cihê de bin jî, ji aliyê felsefî ve Hîtler û Stalîn yek in û hûn ê bikevin rewşa wan. Ev her du jî, ango postîvîst hemû û materyalîstên çor jî rastiyên di civakê de weke rastiyê mutleq dinirxînin û nikarin xwe ji vê xilas bikin. Sedema ku mijara pere gelekî nazik û girîng dike, têgihiştina bi vê helwesta postîvîst nêzî civakê dibe ye, ango pere bi temamî rastî dihesibîne. Ji lewra bi rêya wî destguhertin her diçe dihêle ku weke rastiyeke temam bê fêmkirin. Bi pevguhertinê ketina pere ya nava ekonomiyê û di tevahiya dîrokê de pêşketina wî mijara me ya lêkolînê nîne. Lê belê di ekonomiyê de her ku diçe pere dibe tiştekî welê ku dest jê nabe û maneya vê jî ew e ku tehlûkeyên di hinavê xwe de dihewîne mezin dibin. Em kengî bi nakokiya yek bihevguhertinê bi tenê di hinavê xwe de digre rû bi rû bibin, em ê bibînin ku hêza bihevguhertinê ya bêsînor a pere bi dest xistiye çi qasî rê li rewşên bêyom û bi tehlûke ve dike. Hêsan nîne ku tiştek be rewşeke berçav a hezaran nakokiyan. Bi vê rewşa xwe ya binakok di nava ekonomiyê de rê û rê tê digihîje serdema fînansê û wexta tê digihîje serdema fînansê jî bi tevahî rewşeke xeternak rû dide û heta mirov vê rewşê bi tevahî nebîne û rabe civakê rave bike mirovê xwe bixapîne. Ya em jê re dibêjin rewşa xeternak ew e ku pere bi tehlûkeyên di hinavên xwe de gihîşt serdema xwe ya herî pêşketî. Ev rewş û sicîleke welê ye mîna ku mirov zordarekî xirab bike fermandarê artêşekê. Ev amûrê em behsa wî dikin, di destpêkê de kesên di civakê de amade ji bo kêliyekê wî qebûl dikin û ev amûrê bi gûman rewşa wî ya demborî her diçe diguhere û wî derdixînin mertebeya Xwedê. Her wiha hêza herî bitesîr a fermanê jî di destê xwe de digire. Heye ku gelekî balkêş be mirov dîroka pêşketinê ya pere lê bikole. Tê gotin di dîrokê de pûlên zêrîn cara pêşî ji aliyê Krûzûsê Lîdyayî ve hatine çêkirin. Tê gotin li bajarê Manîsayê Sardê yê gerra zêran lê ve pirsgirêke rûdinişt û ti beleya bi serî de nehatiye nemaye. Pere tiştekî wisa ye ne bê wî dibe ne jî bi wî. Ango xwedî rewşeke zehmet e. Ya tê zanîn ew e ku bi hevguhertina emtiyayê û perebûnê dest dane hev pêşketine û weke kevirê çarqozî yê ekonomiyê cih girtine. Ji sedan cureyên pûlan ên gihîştine heta roja me ya îro diyar e ku şaristaniya Pers û Greko-Roman pere gelekî bi kar anîne. Di şaristaniya Îslamê de riyal herî kêm bi qasî siltanan gihîştibû statuyeke muteber. Li bajaran textê pere qehîm û tekûz bû. Nexasim serrafên cihû gelekî biqîmet bûn. Serraf û bazirganên ermenî û cihûyan ji Ewropayê heta Hindistanê li ser rêyên bazirganiyê tevî bajaran xeteke yekdestariyê ya pere û bazirganiyê danîbûn. Tevî serweriya siyasî ev xeta kapîtal gelekî bandor bû. Siltan û mîre gelekî bi xwe ve girêdabûn. Bandora wan a li Ewropa û Asyayê her ku diçû zêde dibû. Weke qewm ji cihû Ermeniyan nerazîbûna civakê her diçe zêde dibe û heye ku divê de para vê rastiyê hebe. Wexta ku mirov pogromên cihû Ermeniyan ango qirkirinê wan lê bikole divê yek ji xisûsên mirov bi girîngî li ber çav bigire ev be. Bajarên Îtalyayê ber bi nîvê sedsala sêzdemîn ve pêşengtiya pere û bazirganiyê ji cîhana Îslamê wergirtin. Nexasim Venedîg, Genova û Floranse weke mucîzeyeke rastî ya bazirganî û pereyan pêk hatin. Bajarên behskirî heta sedsala şazdemîn di serî de Rönesans ji her alî ve di pêşengiyê de ji Ewropayê re bajarên Mînas têrkan bûn. Bajarên Îtalyayê ne bi tenê şoreşa Rönesansê kirin. Ji mîmarên girîng ên şoreşa perene. Her çiqas peyrevên xwe yên pêşî di cîhana Îslamê de dîtibin jî gelekî bi kêr hatine. Bi tevahî argûmanên pere yên ku destê modernîteyê ji wan nabe yên weke pereyê kaxizî, banka, senet, krêdî û muhesebe ji aliyê van bajaran ve hatin pêşdebirin û bsazîkirin. Di dîroka pere de rola van bûyer û pêşketinan gelekî heye. Di pêşketina bazar û bazirganiyê de bi rola şoreşekê rabûn. Emtiyatî û peretiyê leza xwe belkî jî sed qat zedetir kirin. Di pêşketina serweriya pere de kevirê çarqozî bûn. Civak hêdî hêdî ji tehekuma van amûran re amade dikirin. Bi qasî ku xuya dikir yên dihatin kirin danûstendineke sûkî ya teknîkî bû. Banke wê bibûne cihê daneheva pereyan. Senet perçeyên kaxizê bûn ku diketin şûna pereyan. Pereyê kaxizî jî bi şêweyekî seneda giştî bû. Sivik bû karûbar pê hêsandibûn û bilez dibûn. Kredî jî ji bo muşteriyên di tengasiyê de perekî deyn bû ku di berdêla faîzeke minasib de dihat dayîn. Wê jî karûbar bi lez dikirin, pêşî li vala mayînê digirt, ne di ji eleqedarê wê bi keslandî rûnê ji bo deynê xwe bide ew bi lez dikir û dixebitand. Ango bi roleke bi xêr radibû. Ew ji bo karên muhasebeyê, învanterên zelalkirina kar zirarê lê çûn hatine dokumenter bûn. Mîna neynikê weke demî rewşa şîrket û kesan nîşan da. Ev besît bûn, lê bi encamê xwe yên mirovan matmayî bihêlin şoreş bûn. Di serî de Sevîlya, Lîzmon, London, Amsterdam, Hamburg, Lyon, Anvers û Parîsê, bajarên Ewropayê ev berhemên şoreş yên bajarên Îtalyayê tevî berhemên Rönesansê bi lez veguhestin welatên xwe li tevahiya parzemîna Ewropayê belav kirin û mezin kirin. Me baweyekî pêşnûme ji we re pêşkêş kiribû ka çawa bi sedsala şazemîn re Hollanda û Îngilistanê berê di cotkarî û bazirganiyê de, paşê jî di pîşesaziyê de bi alîkariya van berhemên şoreşê ber bi şoreşeke giştî ya kapîtalîst veguherîn. Kapîtal, kapîtalîst û kapîtalîzm pêlikên pêş ên seltaneta pere ne. Her yek ji wan qiralê rastî ne, xwe di ser van pêlikan re çip dikin, ango qiralên tazî ne. Serdema bazirganiyê bi leza wê ya mezin re kara xwe ya gihîş rêjeyeke mezin bi giranî deyndarê van amûrên pere û perebûnê bû. Serweriya pereyan bêdeng û gelekî di binî re pêş de diçû. Ne bi tenê bi qiraltiyê, bi xwedatiyê jî radibû. Hem jî yekem car bê maske û bi zatê xwe. Serdema îndustriyê hem gelek tiştan deyndarê wê ye hem jî gelek firsendên mezin danê. Di civakê de bazar, bajar, emtia û bazirganî zêde nebûya, şoreşa pîşesaziyê wê nebûya. Pere jî nebûya ev pêvajo bi tevahî pêk nedihatin. Bilezbûna pere û perebûnê bi rola xwîna di damarê mirov de digere radibûn. Eger ew qut bûbûna organê nexebitiyana û wê şikêrhatina xwe bûbûna. Ev jî bi mirina wan re hem wate bû. Eger em têkiliya fabrîkeyê û karker ji hev derxin rewşê baştir bê fêmkirin. Mimkun nîne ku mirov fabrîkeyê bi koleyê berê û gundiyê ser bixebitîne. Tu heta mirovî ji efendî, senyor û axê qut nekî karker çênabe. Bi temamî karkertî bi heqdestekî mutlaq dibe. Heqdest jî nirxeke ku pere nebin nayê dayîn. Ji sedî sed karker êdî mahkûmî pereyan dihat kirin. Pere êdî di wê astê de bû Ku bêyî efendî û senyor dikarîbû koleyê nû bixe bin serweriyeke mutlaq. Di desthilatdarbûnê de ev gaveke gelekî mezin bû. Bi vê rêyê civaka nû ya pîşesaziyê cara pêşî dibû civaka herî mezin a serweriya pere bi temamî nas dikir. Ti civakên berê yên şaristaniyê serdestiya pere ev çend nepejirandibûn. Di civaka îndustriyê de pere êdî çandek e. Her tişt li dora wî dibe xwedî mane. Bi qasî ku rê li xeyalên mezin ve kir, her wiha bêyî pereyan jî nedibû ti proje dest pê bike. Her malbat di warê pêdiviya bi pere ya mutleq de serwext e. Ji gundekî li quncikeke dinyayê heta bajarê herî pêşketî tevahiya malbatan bi vê dizanin. Her kes dibîne, ji bo karibe pêlavekê ji zarokê xwe re bikire û lampeya mala xwe vêxe, pêdivî pere heye. Her kes ji bo pereyan bi dest bixe neçar maye çi hewce be ji xwedayê xwe yê nû re pêşkêş bike. Bi qasî xuya dikir nirxa pîroz ket dihat firotin. Ev rewşek bû ku pere rê lê vedikir û mirov bi awayekî tîpîk pê dixapiya. Ya bi pereyan dihat firotin an jî mirov ji destê xwe derdixist bi tenê ket nebû. Beriya her tiştî ji bo mirov ew bi dest bixista hewcedarî bi bedeneke tenduristiya wê baş, ji bo bedeneke tenduristiya wê baş jî hewcedarî bi dayikekê û ji bo dayikekê jî hewcedarî bi jinekê heye. Ev ji bo heta bi hetayê diçin. Her wiha diviyabû ked kêrhatî bûbûya. Ew nebûya nedihat firotin. Ji bo wê jî hewcedarî bi hoste, dezgehdar, hewcedariya wê jî bi ezmûna kar a hezar salan û keda wê heye. Heqdestekî besît, lîstikek bû ji bo ku ev nirxên pîroz bi tevahî ji dest bêne derxistin. Dîrok û civak dihat firotin. Mirov û ferd bi vî awayî kiribûn amûr. Heta niha tu xwedayê civakî ev qas li ser evdên xwe serdestî nekiribû. Di dîroka pere de yek ji qonaxên girîng jî ew e ku madenên bi qîmet ên weke zêr û zîv îdî ji berdêlnîşandanê xilas dibûn. Ev şoreşa mezin ango şoreşa perê ya reş di sala hezar û neh sed û hefteyî de pêk hat. Êdî pere bi temamî azad bûbû. Azadiya yekemîn, wexta bajarên azad tên Îtalyayê ew bi estrumanên weke kredî, senet û kaxizê ve girê dabûn pêk hatibû. Şoreşa mezin a duyemîn jî kengî dolarê Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê ji zêr û zîv hatibû qutkirin pêk hatibû. Bi vê şoreşê bi awayekî fermî serdema fînansê dest pê kir. Di binê pêşketina dîrokî de ku jê re pêngava mezin a sêyemîn a globalbûnê tê gotin, ev diyar de heye. Çawa ku tê zanîn, pêngava mezin a kapîtalîzmê ya globalbûnê cara pêşî di serdema bazirganiyê de ango di sedsalên pazdemîn û hîjdemîn piştî zaynê tevgerên mitingehkirin û nîvmîtingehkirinê bûn. Duyemîn tevgera mezin a globalbûnê di serdema pîşesaziyê de ango bi hesabekî kêm zêde ji serê sedsala nozdemîn heta çaryeka dawiya sedsala bîstemîn dema pêngava emperyalîzmê û şerê neteweyî û çînî yên ji ber wê rûdane. Van demên behsa wan tê kirin li derdora çar sed salan dewam kirine û bê guman yek ji aktorên sereke yên van deman pere ye. Mirov bi tevahî ji van deman re bigota dema pere Wê şaş nebûya. Xwedayê mezin ê modernîteya kapîtalîst dewleta netewe, xwedayê şer desthilatdarî, pere jî xwedayê nû yê ekonomiyê û serdema nû ye ku di dîrokê de bi giştî hemtayî wî nîne. Vî xwedayê hegemonya xwe daniye û xwedayên qedîm hemû tepisandine. Xisleta bingehîn a serdema fînansê ew e ku saziya pereyan tevî înstrumanên xwe hemûyan bo hêza sereke, Bi temamî yekdestdariyên bazirganî û pîşesaziyê xistine kontrola xwe. Dewlet jî weke yekdestdariyê nexa sim jî dewleta netewe gelekî baş bi xwe ve girê da teamjand. Qatên bingehîn ên ekonomiyê platformên hilberandin, pevguherandin û bikaranînê bi temamî xistin bin destê pere. Di vî warî de amûrên hatin bikaranîn, IMF, Bankaya Cîhanê, Rêxistina Navneteweyî ya Bazirganiyê, bi tevahî bankayên navendî yên dinyayê, bankeyên global, senedên krêdiyan ên cûrbecûr, piyase û borsa, bono û senedên tehwîlê, qertên bikaranînê, qûrên duvîz û faîzan, lîsteyeke dirêj a înstrûmanan. Bi saya van saziyan êdî pere bûye mînaka xeyaletek el nave rastê. Ya rastî li gorî hiyarşiya berê ketiye şûna rêveberê malbata tê de bav xwedî erke û li şûna wî ev saziyên xeşîm jî bi rola ewladê wî radibin. Lê bi tevahî jî tovên kalên xwe ango pereyan hildigirin û ev jî rastiyek e. Saziyên behsa wan tê kirin di nava xwe de xwediyê tevneke xurt in. Heta dawiyê organîzekirîn e. Saniye bi saniye haya wan ji hev heye. Bandorê li hev dikin. Tevgerên wan weke kin, navîn û dirêj têne bi rêk û pêk kirin. Li gorî modeyê mirov ji tevgerên wan ên dema kin re bibêje pereyê germ, ji yên dema navî re bibêje bono û tehwîl û ji yên dema dirêj re jî bibêje senedên demdirêj wê rasttir be. Tim û tim dikarin nav û demê biguherin. Li gorî rastiya wan a avakirina civakê ev herî bi lez têne kirin. Amûrê bingehîn ê muhesebeyê dolar û ewro ye. Ev diravên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê ne. Tevî ku hînê jî hewl din sîstemê jêhatî bikin jî ya rastî ev pêvajo temam bûye. Baş e armanca bingehîn, kar, wê di nava sîstema nû de çawa pêk bê? Bi tevahî nakokî û têkiliyên dinyayê yên siyasî, civakî û ekonomîk bar kirin nava vê sîstema nû ya feraziyê. Ne bi tenê ev, argûmanên îdeolojîk, akademîk û çandî jî ji wan dinya ne ku ketine nav pencê vê sîstemê. Eger em hînê ji nêz ve li van rastiyan temaşe bikin, em ê karibin hêza xwe ya maneyê xurt bikin. Di ravê bingehîn ê muhasebeyê dolar e, di yêdekê de ewro heye, Maneya vê çi ye? Qadên lê dolar dikevin ser hev û guhertinên qûran di navbera perên neteweyî de, bono û tehwîl, tevgerên hîseyên senedan, guhertinên fayîz û buhayan, nakokî û têkiliyên kîjan dinyaya berçav ango kîjan şer û tifaqan nîşan din? Gelo heye ku ew şerê cîhanê yê sêyemîn ku gelekî behsa wî tê kirin, bi giranî di nava vê dinyaya sembol û faraziyan de diqewime? Şerên rastî yên em li rûyê erdê dibînin jî gelo cîhana ferazîye carnan weke erdhejra di terkên fayan ên dinyayê de xwe nîşanî me din nebin? Bi giştî her kes em fikire ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê piştî şerê cîhanê yê duyemîn bûye hêza hegemon. Diravê wê dolar giranîya xwe ya li dinyayê encama vê hegemonya wê ye. Ya balkêş ew e ku kengî ev hegemonya derket asta herî jor dolar ji berdêlbûyina zêr xilas kir. Eşkere ku ev yek bi awayekî bê berpirsyariya hegemonya dinyayê ya bê hesêb nîşan dide. Baş tê zanîn ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji salên hezar û neh sed û heştê ve qat bi qat ji trilyonan zêdetir bê berdêr dolar berda dinyayê. Ev bûyereke xeternak e. Ev tê wê maneyê ku bi tenê bi xebitandina çapxaneya baknotan salekê bê berdêl dibe xwediyê trilyon dolaran. Di ti dem û serdemê de pere ev qasî xwe bi xwe mezin nekiriye. Ma ti amûrekî din heye ku bi qasî vê diyardeyê mikor bê û nîşan bide hegemonyadariyê xwe bi pereyan nîşan daye yan jî pere bi xwe hegemonyadar e? Eger em rewşa deyndar a tevahiya dewletê netewe li ber çav bigirin, em ê hêza xwe ya fêmkirinê careke din zêde bikin ka çima pere bi temamî hegemon e. Lîstina pir hindik a bi pereyan ji aliyê Bankeya Navendî ya Dewletên Yekbûyî an Amerîkayê ve dinyayê bi dijwarî dihejîne û ev jî nîşan dide ku sîstema fînansê gelekî baş hatiye danîn û cîhgirtiye. Ango diyardeyên hêza pere nîşan bidin gelekî zêde bûne. Têkiliya krîzan bi sîstemê re jî gelekî balkêş e. Krîzên li Asya, Rûsya û Amerîka Latîn bi awayekî zincîrwarî weke demî û belawela pêk tên bi temamî di qada pereyan re derbas dibin. Pişt re xwe di ekonomiya reel de nîşan didin. Krîzên berê jî li cîhana reel dest pê dikirin û li cîhana pereyan bi encam dibûn lê krîzên serdema fînansê berevaciyê vê yekê diqewimin. Ekonomiya reel ji bo herî dawî ye têhiştin, lê çawa ku serwerê cîhana fînansê dixwazin ew welat an jî brokên welatên din kengî stû ditewînin hînê pir giran nebûye bi dawî dikin. Eger mirov weke mînak li Rûsyayê binêre mirov dikare gelekî jê hîn bibe. Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst bi awayekî fermî di sala hezar û neh sed û nod û yekê de ji hev bela bû lê piştre her ku çû ew xistin pêvajoyeke giran a krîzê ya fînansê. Di sala hezar û neh sed û nod û heştan de krîz derxistin asta herî jor û bilind. Pir balkêş e, di vê demê de tê zanîn di çarçoveya bûyerên derketina ji Şamê de ez jî li Moskovayê bûm. Rayedarên Rûsyayê dixwestin ez bi lez ji Rûsyayê derkevim û ji bo min derxin digotin çi ji destê wan tê wê bikin. Şefê wan ê herî mezin ê îstixbaratê wiha digot, Eger piştî şeş mehan bûya her tiştê hêsan bûya. Me jî bi te re bi vî awayî nedana û nestendana. Erê, krîza hezar û neh sed û nod û heşt an Rûsya teslîm girtibû û rayedarên xwedî gotin ê vî welatî bi devê xwe li vê rastiyê mikur dihatin. Gelekî baş tê bîra min. Serokwezîrê Îsraîlê Ariel Sharon û Wezîra Karê Derve ya Dewletên Yekbûyîenê Amerîkayê Madlina Albright ku operasyona derbarê min de dimeşandin bi lez û bez hatibûn Moskovayê û di berdêla deh mîlyon dolarî de Ez ji Rûsyayê dabûm derxistin. Bi vê armancê bi IMF'ê re peymanek hatibû morkirin. Her wiha di navbera Tirkiye û Rûsyayê de jî di berdêla min de peymana enerjiyê xeta şîn hatibû morkirin. Yek ji şertê Rûsyayê jî ev bû, tevî ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li ber re bû. Piştî ku Rûsya ket xeta neolîberal a hegemonîdarê sîstemê dixwest, hêdî hêdî ji rewşa xwe ya bi felç xilas bû û bi ser sîstemê ve bû. Di serdema du şoreşên fînansî û ferazî de du şoreşek jî bi vî awayî pêk dihat. Eger mirov rêvebirina dinya reel ji aliyê serdema fînansê ve ji hev derxe, mirov dikare gelekî tiştan jê hîn bibe. A. Serdema fînansê dinya ekonomîka reel rê vedibe û me gelek caran anî ziman ku têkiliya vê bi hêza pere ya bûye fermandar re heye. Para bêtir projeyên ji polîtîkayên sereke yê hegemonyadar re xizmetê bikin esas têne dîtin. Ekonomiya dinyayê li gorî serdema fînansê wê çawa were dîzaynkirin? Kîjan herêm wê li ser hilberîna kîjan malan bisekine? Wê para wê çi be? Siyasetên bingehîn ên welatan wê çawa bêne bi rêk û pêk kirin, avahiyên wan ên civakî û siyasî wê çawa bêne nû kirin, deynên wan wê çawa bêne dayîn, divê çavkaniyên xwe çawa bi kar bînin? Her wiha welatên ji wan re asî û çete dibêjin wê çawa serî li wan û ekonomiya wan bê tewandin. Welatên bloka berê ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîstê, Çîn û welatên din ên ji wan re dinya sêmîn tê gotin wê çawa bi ser sîstema hegemonîk ve bikin. Bi Îsraîlê re têkilî wê çawa bêne danîn û sererastkirin. Bi tevahî welat, dewlet û gel weke dinya bi kîjan parametre û pîvanên giştî yên serdema fînansa nû yên neolîberal li hev bikin, wê li gorî vê projeyan deynin pêşiya welat, şîrket, dewlet û kesan. Kengî li gorî van projeyan gelek şertên eskerî û siyasî jî pê ve danîn wê fînansman û enstrûmanên pereyî jî têkûz bikin. Yên guh nedin jî wê krîz li ser wan bê ferzkirin heta biçin ber îflasê. Ji xwe wexta serdema fînansê tê gotin, mebet jê serdema bi şertan ji bo projeyan bi destxistina krêdiyê ye. Sîstem li ser vî hîmî tê xebitandin. Ev ku te pêşnûmeya me pêşkêş kirî jî pir eşkere nîşan dide ku di serdema fînansê de kapîtalîzm ekonomî nîne. Lîstikên bi kaxizan bi qasî ku ne ekonomî ne, mirov dikare piştrast bike ku ew amûrên li ser ekonomiyê hatî ferzkirin in. Di asta herî jor de karkirina yekdestdaran bi van kaxizan dibe. Ma ji vê zêdetir ekonomîbûnek heye? Ti sektor û dem nikare bi qasî serdem û sîstema fînansê rave bike ku gelekî di serdema pîşesazî û bazirganiyê re belaş kar tê kirin. Di berdêla kûponên biçûk de hem her kes tevlî karê tê kirin û bi vî awayî her kesî dikin hevparê gunehê sîstemê hem jî sîstem bi vî awayî xwe xurt dike û rizgar dike. Serdema fînansê ji serdema îndustriyalîzmê zêdetir ne ekonomî ye û li derveyî wê ye, şêweyekî civak û çandê ye. Eşkere ye ku em di asteke jor de bi yekdestariyeke pereyan re rû bi rû ne. Em li qonaxeke welê ya yekdestariya super in ku dewletan û heta weke dewlet dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî di nava xwe de dihelîne. Gihîştiye hêzeke welê bi tevahî pêvajoyên desthilatdariyê kontrol dike, pêş de dibe, xira dike û jinûve ava dike. Cewherê globalbûna nû ev e. Çawa ku tê zanîn serdema globalbûnê ragihandin nîne. Ekonomî û siyaset û yekdestdariya siyasî bi awayekî tim mînakên wan nehatine dîtin di asta globalbûnê de ketine zik hev û ev yek cewherê serdema fînansê pêk tîne. Bi tevahî îradeyên xwe cihî, neteweyî, siyasî û ekonomîk dikevin kontrola hêzên super ên yekdestdarên global û serdema fînansê vê îfade dike. Ev rewşeke nû ye û dê mirov gelekî hûr û kûr li ser raweste. Bi bandora wê ya li ser realîteya civakî bi temamî bi armanca fetihkirinê ye. Hedef civakeke pere û ferazî ye. Rêya herî bi tesîr a ji bo kapîtalîzekirina civakê, tevlîkirina wê ya nava înstrûmanên weke bono, repo, tehwîl û senedên paran e Bi vî awayî ne xasim di serî de çîna navîn bi tevahî civak bi cîhana fînansê re dibe yek. Di berdêla kareke biçûk de wê dike hêza parastina pergalê. Refleksên wê yên dijberî pergalê para bêhtir têne şikandin. Bi civaka xure krediya ji bo xureyan bi hezaran awayên krediyê dixwazin civakê zed bikin û teslîm bigirin. Rêbaz gelek hêsan e. Pêşî krîzan ferz dikin û bi vî awayî dinyayeke nû ya bêkaran li dinya bêkaran zêde dikin. Çîna navîn hildiweşînin û dikin ku li ber wan bigere. Birçîtî û xizantiyê heta bi sînorên mirinê ferz dikin. Kaos û aloziyê kûr dikin. Pişt re di berdêla şertan de ji bo jinû ve avakirina civakê wê bi kirêdiyan ve girê didin. Berê hewl didan civakan bi şoreş û tevgerên rohnîbûn çandî veguherînin. Niha bi rêbazên fînasê yên hînê komple ne bi pîlan in, destê xwe nadin agir û bi maşeyê encamê jê digirin an jî hewl didin pê bigirin. Dixwazin tevahiya civakan bi homojenî û yekrengiyeke global jinûve ava bikin, ji bo bikin kerî û girse di hêwanekî yek çandê de dikutin û dikin ku bi qasî misqalê zerre jî li ber sîstemê ranebin. Projeyên civakê bi awayekî li şûna şoreşên berê û utopyayan datînin. Êdî hewcedarî bi utopya û şoreşan nîne. Her tişt dikare bi proje bibe, her wiha fînansor jî amade ne. Xuya ye ku civaka dijber, civaka simûlark, civaka ferazî û civaka yekzîhniyet ev e. Gelo ya ferz dikim faşîzm nîne? Gelo ya ferz dikim bi maskeyeke nû di asta global de projeya pêkanîna faşîzmê û dinya wê nîne, Divê mirov civaka serdema fînansê ji her alî ve nas bike û bi nav bike. C. Polîtîkayên siyaset û dewletê yên serdema fînansê bi yên serdema endustriyê xwedî hinek nakokiyan e. Endustriyalîzm a esas li ser polîtîkayên miletgirî û dewletan e tewe dimeşe. Dixwaze yekdestdaran biafirîne. Hewcedariya serdema fînansê bi globalbûnê dibe sedem ku van yekdestdaran asteng bibîne. Kapîtalîzm weke sîstem û dinyayekê peyde bû, ev yek bi xwe jî nikare heta dawiyê yekdestdariya dewleta netewe destek bike. Yekdestdarên dewleta netewe zêdetir xwe li hundir digirin û li pêşiya yekdestdarên dixwazin di asta global de tev bigerin dibin asteng. Nexasim, serdema fînansê di asta global de îstrûmanên xwe bi kar bîne dikare kara xwe zêde bike. Lê di vê rewşê de dewleta netewe li pêşiya wê kelem û astengeke cidî ye. Yan wê li gorî rewşa nû xwe bi rêk û pêk bike yan jî wê hilweşe. Dewletên netewe yên weke Korya Bakur, Lîbya, Sûrî, Îran, Iraq û her wekî din, dema Lîbyayê qebûl kir xwe li gorî rewşa nû bi rêk û pêk bike hebûna xwe dewam kir. Kengî Iraqê qebûl nekir bi awayekî bibe îbret li xezeba serdema fînansê rasat. Ji lewra divê ya nû bê avakirin. Bi tevahî xira nake. Ne xasim welatên mîna Brezîlya, Tirkiye, Arjantîn, Çîn, Hindistan û Rûsya yên ku dewleta netewe li ceman gelekî xurt e, dixwazin wan bi krîza terbiye bikin û ji nû ve wan entegreyî sîstemê bikin. Ji vê jî girîngtir, yek dewleta netewe ya standard li pêşiya globalbûnê bi kûrahî asteng e. Globalbûn bi tîpa dewletên netewe yên xwedî û unîteyên siyasî yên xwe cihî razî nîne, bêtir bi tîpên dewletên qîma xwe bi desthilatiyeke girêdayî û çarçoweya xwe bi sînor tînin razî ye. Dewletên di asta navîn de mezin in, dixwaze bi unîteyên xwe cihî veguherîne. Globalbûna serdema fînansê û dewleta netewe wê demeke dirêj nakok bin. Di binyeya wan de hêmanên antî-kapîtalîst ên bi sînor vê mecbûr dikin. Bi giştî dewleta klasîk û bêhtir jî kêmasiyên kûr ên dewleta netewe, dixwazin bi civaka sivîl ku di cewherê xwe de bi temamî civaka sivîl temsîl nake, bi sîstemeke tampon wan li dawiyê bihêlin û ji wan bihurin. Civaka sivîl ji naveroka wê ya demokratîk tê kirin û ji bo nakokiya dewleta netewe kêm bikin, hewl didin lîberalîzmê bikar bînin. Civaka sivîl ew qad e ku şaristaniya klasîk û şaristaniya demokratîk xwe li ser li hev radikşînin. Demokratîkbûna civaka sivîl pirsgirêkeke prensîpwarî ye û divê ji hev bê derxistin û yek ji wezîfeyên bingehîn ê siyaseta demokratîk e ku divê li ser xebat bê kirin. Bi serê mijar û pirsgirêkên serdema fînansê ji aliyê îdeolojîk ve anî rojevê de ev hene, Şerê şaristaniyan, radîkalîzm, terorîzm, ji nû ve avakirina dewletê, globalîzm û bilindkirina nirxên mîna dîn. Teza şerê şaristaniyan ji du aliyan ve girîng e. Mirov dikare li bendê be ku hêza hegemona sîstemê, şaristaniya endamê wê ye ferz bike. Çawa ku tê gotin an jî hin derdor dibêjin, şaristaniya spî, anglo-sakson-xirîstiyan nîne. Bi sosyalîzma reel xwestin şaristaniya sosyalîzmê biafirînin. Lê vê nikarîbû ji modernîteya kapîtalîst bibihire û nikarîbûn taybetmendiyên bihirandinê jî nîşan bide. Ji lewra jî ji nû ve bi ser sîstemê ve bû û vê rewşê kir ku krîzeke şaristaniyê ya mîna heyî xuya dike li dawiyê were hiştin. Ji ber ku şerê di navbera her du blokan de, şerê di navbera du şaristaniyan de nebû. Her du hêzên hegemonîk heman modernîte temsîl dikirin û ev yek bi ji hevdeketina Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst û kapîtalîstbûna Çînê derket holê. Tevî ku ji qada dinya îslamê re tê gotin qadeke şaristaniya kevn e û statuya wê ya miletgiriya herêmî û her wiha nakokiyên wê bi Îsraîlê re pirsgirêka şaristaniyan xistiye rojevê. Rojhilata Naverast di her sê serdemên kapîtalîzmê de jî bi ti awayî bi sîstemê re yekpare nabe. Dewleta netewe bihêlin ku çareseriyê bîne, berevacî pirsgirêkan asê dike. Ji ber ku miletgiriya dînî hem li Erebistana Siûdî hem jî li Îrana Şîît ye mezinkirin û ji ber ku şîdet bi tevahî dijwariya xwe li ser kar tê hiştin û ji ber bandorên mayînde yên pirsgirêka Îsraîl-Filîstînê, guftûgoyên li ser şaristaniyê pir alî dibin. Ev aliyê pirsgirêkê yê di nava şaristaniyê bi xwe de ye. Aliyê din jî daxwazên gelê herêmê bû ku dixwestin hebûna civakên xwe yên muzayîk, nasnameyên xwe yên çandî biparêzin xwe ji dewleta faşîsa despotîk û aloziya dewleta netewe xilas bikin. Ji awirekî din mirov dikare bibêje ev şerê di navbera şaristaniya demokratîk û şaristaniya despotîka klasîk de li herêmê xwe nîşan dide. Wexta ku mirov ji vî awirî ve meseleya av û petrolê jî bibîne, eşkere ye ku mirov dikare li Rojhilata Naverast behsa pirsgirêkeke cidî ya di navbera şaristaniyan de bike. Radîkalîzm di cewherê xwe de li dijî globalbûna serdema fînansê nerazîbûneke dewletgir a netewe ye. Gavavêtinên îdeolojîk polîtîk in, armanca wan ew e ku bi rengên dînî û nijadî dewleta netewe zêdetir di nava xwe de be. Di her qadê de mînakên wê hene. Yên weke Îslam, Xrîstyanî, Hindû û dînên anîmîst yên Efrîkayê, dîn û hêmanên rastgir yên milletgir û nijadperest ên di nav her dewleta netewe de hene, baskê din ê radîkal pêk tînin. Mînak hinek gelek caran her du alî digihîjin hevdu. Li dijî globalbûnê şêweyê paşverû yê xwecîhtiyê temsîl dikin. Li aliyê din li dijî globalbûnê ekolên demokratîk, çandî û femînîst ên xwecîhî û çepgirên nû nexasim bi kêmanî be jî li platformên mîna forma sosyal a dinyayê têne cem hev û dikarin hêza xwe ji bo guftûgokirina şaristaniya demokratîk nîşan bidin. Bi îhtîmaleke mezin terorîzm tevgereke provokatîf a sîstemê ye. Gelekî şaretên bihêz hene ku ji bo rewakirina desthilatdariya serdema fînansê bahaneyên bi vî rengî bi zanebûn têne afirandin. Mînak El-Qaîde hînê jî xisleta xwe ya mîna sirrê dewam dike. Serdema fînansê bi xwe xwediyê xisletên bihêz ên terorîstî ye. Têkiliyên civakî yên pere wan xira dike, bi serê xwe pirsgirêkeke mezin a terorîzmê ye. Ti teror bi qasî hegemonya pereyan nikare civakê ji kokê wê yên kûr dûr bixîne û bi tesîr bibe. Piraniya xebatên sîstem dike ji bo ku hebûna xwe di tevahiya qadên ekonomîk, civakî û siyasî de ava bike û dewam bike, di çarçoveya terorê de ne ku di dîrokê de mînakên wê kêm hatine dîtin. Dixwaze terora mezin bi hêmanên provokatîf veşêre. Bi destxistina pereyan ji pereyan li derveyê ekonomiya reel bi giramîn pêk hatiye û ev yek bi destê xasûk û bihêz ê di dîrokê de timî derketiye pêşberî me hatiye kirin û ev destê behsa wî tê kirin xwe kiriye sîstem û li ser serê civakê rûniştiye Diziyên çil heramiyan ji milyarê yekê diziyên yekdestdarên serdema fînansê nake. Diziyên ev çend berfireh bi temamî di sîstemên terorê de dikarin bêne kirin. Di vê çarçoveyê de diyardeya bi navê Serdema Ragihandinê bi tenê ji bo veşartina terora fînansê hewce bû. Belkî jî bi vê armancê têgîna em jê re terora medyayê dibêjin bibe xwedî mane. Kurt û kurmancî sîstem bi xwe di dîrokê de terorîstê herî mezin e ku hatiye dinyayê û siberojê dîsa wê yê herî mezin be. Mezinkirin û bilindkirina dîn di çarçoveya piştperdekirin û sergirtina mitîngeriyê de dikare maneyek xwe hebe. Şêwazê mêtinkariyê ji bo xwe baş rewa bike hewcedariya wê bi dîn heye. Di çarçoveya pêdiviyên civakî de li derveyî hilberandina berê hatibû hiştin û ev pêvajo bi serdema fînansê gihişt asta herî jor. Bi awayekî girseyî bêkar hene. Bi zanistê zehmet e ku bê ravekirin ji ber ku ev rewş ne yên qebûlkirinê ne. Dîn dikare rewşê nerm bike û bide qebûlkirin û ya dibe jî ev bi xwe ye. Zordestiya behsa wê tê kirin, çanda dîn bi xwe di binê vê zordestiyê de nîne. Bûyera divê em nav lê bikin ew e ku ji nû ve dîn çêdibe. Wexta ku dibe muhefazekar ya her serdem dike muhefazekariya îdeolojîke. Bi vî awayî civak bi xelekên mîna kurtêlên ekonomîk, bi civaka kerî, bi şerên şaristaniyê, bi terorê û bi muhefazekariya dînî hişke hişk tê girêdan. Kengî bi qefesa hesînî û gelekî binçavkirinan civak neyê kontrolkirin, hêmanên îdeolojîk ên bi vî rengî bi ser ên berê ve têne kirin û wan dixin dewreyê. Bi qasî ku xuya dike serdema herî bi hêza kapîtalîzmê serdema fînansê tevî xisletên xwe hemûyan hilweşînê îfade dike. Wer xuya dike ku potansiyela ji bo dewamkirina sîstemê qedandiye. Serdemeke çiqasî pûç bibe ewqasî hewcedarîya xwe bi muhefazakarîyê his dike. Ev hêza hewcedarîyê nîne, ev bêhêzbûnê îfade dike. Hilberandin xebata bingehîn a mirov û civaka wî ye ku bêyî nikare bijî û debara xwe bike. Serdema fînansê jî serdemeke welê ye, mokur tê ku di vê serdemê de debara mirov nabe. Sîstemeke ku nikare hilberîne ew sîstemeke bêkar e. Ya em dibînin jî ev e, Sîstemek ev çend bi xebat û hilberandinê re nakok e, ji bo karibe bijî bi tenê rêyek wê heye, ew jî teror e ku vê têgînê jî têra xwe berevajî dike û bi provokasyonan dimeşîne. Di serê salên hezar û neh sed û heşteyî de Reagan û Thatcher ên li serê du hêzên hegemon ên sîstemê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îngilizstanê bi êrîşên terorê yên li Nîkaragûa û Folklandê pêla terorê rakirin. Du desthilatdariyên darbekar ên Pakistan û Tirkiyê jî alîkarên wan ên herî nêz bûn. Amerîka Latîn bi tevayî hatibû terorîzekirin, bi pêşbaziya sîlehçêkirinê şerê stêrkan dewam kiriye û di encamê de Rûsya ji hêzeke hegemonîk de ketiye xwarê. Li Çînê reformên Deng Xiaoping tawîz bûn, dabûn sîstemê. Tawizên bi şerê rizgariya neteweyî û dewleta refahê hatibûn bidestxistin jî bi dawî kirin û bahoza terorê ya serdema fînansê li her qadê rakirin. Clinton ev yek hînê nerm lê bi polîtîkayên hînê bi tesîr meşand. Rojhilata Naverast mabû ku bi temamî nehatibû fetihkirin. Ew jî veguherandin girêkeke kor a pirsgirêkên çavkaniya xwedîn, teror, radîkalîzm û şaristanî. Eger sîstem naxwaze paş ve bikeve bi vî awayî yan jî bi awayekî din diviyabû fetha xwe temam bikira. Her wiha pirsgirêka petrolê heye ku bi qasî jiyanê girîng e. Petrol yek ji wan sektoran e ku serdema fînansê herî zêde li ser wê pirîn dike. Tesbît kiribû ku bi qasî sed saleke din hewcedariya sîstemê pê hebû. Pirsgirêka Ereb-Îsraîlê mîna şûrê Demokles li ser serê sîstemê diheciya. Îran a Şîî jî hînê weke tehlûkeyeke mezin li cihê xwe bû. Li herêmê kapasiteya mezin a probleman ji Inglistan û Fransayê mîras mabû. Ya rastî şerê cîhanê yê yekemîn li herêmê neqediyabû. Darbe, serhildan, şerê hundirî û gerîla bi tevahî nîşaneyên vê rewşê bûn. Bi tenê ji bo zêdekirina probleman sînor bi cedwelan hatibûn xêzkirin. Mirov dikarîbû texmîn bike ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bin van pirsgirêkan demeke dirêj li pê projeyekê bû. Şerê Sar, Yekîtiya Komarên Sosyalîst yên Sovyetê, Amerîka Latîn û pirsgirêkên bi Ewropayê re nebûna, wê ji zû ve naçar bûbûya dest werde herêmê. Pirsgirêkên navbihurî, bi temamî nebin jî, di serê salên hezar û neh sed û nodî de ji bo sîstemê hinekî bi ser û ber dibûn. Pirsgirêka Rojhilata Naverast jî her diçû kangren dibû û dewam dikir. Yan wê bi temamî destê xwe jê bikişanda yan jî wê bi temamî dest werdanayê. Eger dest jê bikişanda petrol û Îsraîl wê ji dest biçûna û wê şans bidiya Îranê ji bo bibe hêzeke hegemon. Jixwe Saddam hewesa wî hebû bibe Bîsmarkê ereban. Serdema bazirganiyê bi şerên mezin ên talanê hatibû meşandin. Serdema pîşesaziyê jî du şerên mezin ên cîhanê û ji bilî şerên çînî yên navxweyî bi şerên rizgariya neteweyî têr û tijî derbas kiribû. Fînans Kapital jî veguherî şerê desthilatdariyê yê tevahiya civakê bi civakê re. Yekdestdarê herî dawî yê şaristaniyê eger bi tevahî Rojhilata Naverast ji dest bidaya heye ku di binê kaosa avabûn û strukturel de bimaya. Ji xwe rewşa diqewimî jî nêzî vê bû. Êdî şansê sîstemê bi giranî li gorî bûyerên li herêmê biqewimîyana wê diyar bûya. Ji ber vê û ji ber şertên xweser bûyerên diqewimîn şerê cîhanê yê sêyemîn bû. Ji xwe bûyerên piştre rû didan ev yek piştras dikirin. Ez yeqîn dikim ku têkiliya stratejîk û krîtîk a vê pêvajoyê bi min re di demên pêş de wê eşkere were fêmkirin. Ji xwe mijar her ku diçe zelal dibe. Min bihîst ku wexta lîderê bi tesîr ê Sûriyê Hafiz Esed bi lîderê bi tesîr ê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Clinton re du caran hevdîtin pêk aniye, nêviyê rojeva wan di derbarê min de bûye. Hatibû fêmkirin ku ez rewşê asê dikim. Di nava projeya Rojhilata Naverast a Mezin de roleke stratejîk a demdirêj dane Kurdan. Di çareserkirina pirsgirêkên herêmê yên bi fînans kapîtalê re, Kurd û Kurdistan wê weke beştê pê deriyê kelhêtê şikandin bêne bikaranîn. Di hin dem û dewranan de Ermenî û yên weke wan Helen, Asûrî û heta Cihû, Ereb û Filistînî ji bo van armancan hatibûn bikaranîn. Hêzên statukoparêz, dewletgirên zêde netewe, yên li şûna ku pirsgirêkên sîstemê çareser bikin li pêşiya wê dibin asteng û dev ji hewesa xwe ya hegemonyadariya herêmê bernadin, heye ku bi çoyê kurt tesîr li wan bê kirin û ji hev bêne xistin. Wer tê fêm kirin ku ev pîlan ji salên hezar û neh sed û heftê ve hatiye amade kirin û ez jî weke hêmanekî li bendê nebûn lê weke hêmanekî rewşê asê dike ketim navê. Yan min ê guh bida gotinên wan û bi temamî bibûma eskerekî wan yan jî ez ê bihatama avêtin aliyekî din. Ez xwediyê wê kesayetiyê nebûm ku bibim eskerê wan. Ji lewra mirov dikare fêm bike ka çima ez ê pêşî bûm ku avêtin aliyekî û bi hêsanî ez ji pêşiya xwe derxistin. Şerê Cîhanê Yekemîn kengî milîtanekî sirb welîtextê Awûsturyayê kuşt dest pê kiribû û hînê bi dijwarî wê dewam bikira. Lê weke şerê cîhanê yê sêmî wê dewam bikira. Bereva cî vê carê bi pîlana tevahî ya hêzên rêxistinkirî yên sîstemê ez ê weke qurban biha tama hilbijartin. Rewş dişibin hev û dîrok xwe bi nûkirinê dubare dike. Ev jî têra xwe tesîr dike û balkêş e. Min di parêznameya xwe de ku ji doza min a li Dadgeha Îstîfna a Atînayê re şandibû wiha gotibû, Xuda Zeûs û alîkara wî Xwedawend Athena Bi destana hev a Hades Suarez, Prometheus li zinarên Kafkasyayê zincîrê xistin û nêviyên mirovan ez jî mîna wî li zinarên Girava Îmraliyê zincîr kirim. Wer tê fêm kirin ku ev nirxandin û şîroveya min jî hinekî kêm e. Ji vê analîza min baş tê fêm kirin ku xwedayekî rastî ez zincîr kirim. Ev çêlika biçûk a xwedê di dehlîzên dîrokê de bi dizî hêdî hêdî mezin bû, dewlemend bû û bû xwedî pere, bi serdema kapîtalîzmê re jî derket ser rûyê erdê. Xwe wisa da qebûlkirin, bi tevahî xwedayên serdemên berê ji naverastê rabûn tune bûn. Qral bi erdê re hatin kaşkirin û serê wan hatin jêkirin. Ji her demê zêdetir xwîn rijiya û mitînkariyeke heta bimûyê serê mirov hat ferzkirin. Ser û binê erdê qirêj kirin, giş tevlî hev kirin. Bi rastî mirov û li derveyî wî bê hijmar rûhber tune kirin. Xwedabûna pere diyardeyeke welê ye ku ji rastiya xwe xeternaktir e. Eger bi van rêzên nivîsê em karîbûya ya ev sîstem xwe dispêriyê û li pê xwe dibe hinekî bînim ziman, ew diyardeya jê re bextewarî tê gotin, belkî jî xelatek e ku bi tenê para min ketiye. Spinoza gotibû, Mane azadî ye. Ez jî bawer dikim ku li derveyî vê azadî nîne. Bi qasî fêhmkirinê azadbûn ji bo jiyanê hêza min e. Xwedayê herî mezin ê serdema fînansê tevî alîkar û xasûkên xwe hemûyan ez bi zinarên Îmraliyê ve girêdam. Di berdêla vê de wê li serê çiyayên Zagros û Torosan, cihên ku textê tevahiya Xweda û xwedawendên dîrokî bû, kesên ku meşaleya azadiyê ya ku êdî wê hîç venemre lê vêxistî bibînin. Apollon xwedayê parastin û rohniyê bû. Hinekî kêfa min jêre tê. Dîonîsos xwedaya eşq, gewzî û şerabê ye. Kêfa min hinekî şanda wî re ji tê. Ev her du sûretên xwedayên kevn ên bi koka xwe Zagros Thoros in ku derbasî Anatolyayê bûne, eşkereye ku nasnameya gelan a ji hezarê salan tê îfade dikin. Rohnî û gewzî îfadeyên herî xweş ên jiyanê ne. Du xwedayên qedîm ên herêma me Guda û Allah jî ez li ser wan diponijim û hewl didim ji hev derxim. Ez dixwazim hîn bibim ka çima gelên me li hemberî Allahpere bê ruhonî û parastin û di nav êş û xwînê de hiştine û bi vê rewşê razî bûne. Ez gelekî kêfxweş im ku weke gedeyekî bengî yê herêmê min gelê me ji bextê xwedayê perayan ê kor, hîlekar û qelpezan re neterikandine. Ez timî bawer dikim ku dostên min û civaka pêk tînin wê bi min re heta hetayê bextewar bimînin.